Сайн байцгаана уу? Сайн байцгаана уу? Танил мэдрэмж нэвтрүүлэг эргээ ирлээ 6 дугаар дугаар эхэлж байна. За ингээд сонсож байгаа бүх хүмүүстээ баярлалаа. Аа ойр дугаар 10 10 хоног баг 12 3 хоног ямар ч ор сургаггүй алга болсон дуучлаараа залуусаа. Аа их ажилтаа байла. UB Comedy Club маш олон одоо тоглолтоо чанартай улам гоё хийхин тулд маш олон ажлууд хийж байгаа. Тэгээд ойрд бас жоохон завгүй байлаа. Sorry guys. Аа тэгээд бас жоохон ядарсан байна. Ханаа туссан. Аа жоохон юм гуншаа тэг хамар битүү байгаа. Тэгээд анх удаа сонсож байгаа хүмүүсээ бол танил мэдрэмж нэвтрүүлэх тавтай морилно уу? Энэ нэвтрүүлэг бол чөлөөт ярилцлагын нэвтрүүлэг байгаа. Сонсч болдог, интернетээр цацдаг. Нөө цензуур, жинхэнэ цензуургүй ярилцлага бол энэ байна. Аа тэгээд юу намайг Батүлэг гэдэг энэ нэвтрүүлгийн хөтлөгч болон амин сүнс. Тэгээд өнөөдрийн дугаартаа би та бүхэндээ Ханаа бит хоёрын ярьсан ярилцлагыг хөрөх гэж байна. Ханаа бит хоёр бол энэ stand up comedy хийж байгаа танилцсан найзууд байгаа. Сайн найзууд. Одоо энэ хүнсний 50 дугаар дэлгүүрээ яг хажуу талд basement гэх клуб байдаг нэг хэсэг Home гэдэг нэрээр явжсан. 2014 оны яг 8 сар илүү дэ 9 сарын үед яг Comedy Night гэд а хийж яхад манай хануу анх удаа үзээд тэгээд тайзан дээр гарсан байдаг анх анх удаага. Тэгээд ер нь танилцчихсан манай клубийн баг эхний хамгийн ихэнд бол идрээ дээгүү хоёр анх ирж танилцчихсан дараа нь тэгээд хануу тэгээд ингээд танилцсан байгаа. Тэгээд яагаад энэ нэвтрүүлэг хийж байгаа гэхээр мэдээж ханаа бол үнэхээр кул залуу гоё гоё залуу байгаа. Та бүхэнд бас бит хоёрын галзуу яриануудыг бас хүргмээр санагдсан. А дээрэс нь маргааш буюу 8 сарын 25-ны орой UB Comedy Club-д Сеулийн годомчнд байрладаг Монголын цорын ганц stand up comedy club болох UB Comedy Club-д манай хануугийн спешиал тоглолт буюу одоо гоцлон тоглолт нь болох гэж байгаа. Одоо ингээ 3 жил комеди хийгээд одоо 3 дахь жил рүүгээ орж 3 жил болчлоо. Тэгээд янз бүрийн хамтдаа сонь сонь газруудаар комеди хийж явж исэн. Тэгээд ер нь энэ олон тэ blood sweat and tears гэдэг шиг одоо энэ бүх нулимс цус хөлстэй цус орсон юм уу юу ч гэсэн нулимс хөлс хоёр бол урсж исэн энэ комедигийг анх бол бид нар янз бүрийн газруудаар хийж газруудаас хөөгдөж тайзан дээр лааз шидүүлж агсан сохтой хүмүүстэй одоо бараг л нодох зөрүүлхэн цаашаа. Тэгээд ер нь бол янз бүрийн байдлаар бас хийж явж байсан. Бидний одоо анхдагчдын нэг байгаа. Тэгээд хануугийнхаа спешиал дээр бас яг зөвхөн хануу ганцаараа ярихгүй урд нь гарч бас халаалтын юун дээр халаалтын үүрэг гүйцэтгэх гэж байгаа да маш их баяртай байна. Бас энэ бол нэр төрийн хөрөг хэрэг гэж бодож байна. Одоо манай клубын 3 дахь спешиал тоглолт хамгийн ихэнд бол төөгөө хийсэн. А салхийг хагалсан төөгөө. А дараа нь манай анхны эмгтэй комедиан Оля салхийг хагалсан. Олятай хийсэн подкастыг бас сонсон хүмүүс байгаах. А сонсоогүй бол эргээд сонсороо танил мэдрэмж нэвтрүүлэг нэвтрүүлгийн хууд пэйж Facebook-ийн пэйж дээр байгаа. За тэгээд та бүхэнд яг хануу бутгийн ярилцлагыг хүргэж байна. Хамтдаа бас та бүхэн ардын бүдэн нэвтрүүлэг дээр яг миний хажууд суудаг байгаа. Мангар чанга дуутай. Тэгээ энэ нэвтрүүлэг дээр ч гэсэн их чанга микрофон л байгаа их чанга ирсэн. А тэгээ энэ нэвтрүүлгийг бит хоёр яг энэ яг ярилцлагыг бол сая Улаанбаатарын замаар одоо а ажил хэрэгээ амжуулж явах та ер нь бол хийгээд явсан байгаа. Тэгээ бит хоёрын одоо машин дотор өрнүүлсэн яриа. А дээрэс нь бит хоёр манай клубийн Оля эмэгтэй гишүүн Оля маань буцаад Орос руу явж байгаа. Москва хот руу. Тэнд одоо өөрийн боловсролыг дээшлүүлэхээр одоо магистрийн зэргийг а юу магистрийн зэрэг хамгаалахаар явж байгаа. Тэгээ Оляда бас сайн сайхан аз жаргал амжилт бүтээл бүгдийг үсэй. Орсынхаа комеди дээр очиж алаад өгөөрэй. Нэг өдөр ТНТ-гээр гарна гэдэгт итгэлтэй байгаа. Ойлаага харна гэдэгт итгэлтэй байгаа. Аа тэгээд ойлат ойлада ойлаа бас манай энэ энэ ярилцлаганд бас хальт орсон байгаа шүү. Тэгээд ер нь бол их хөвгчлөлтэй тэр нэлээ инээлцсэн янз бүрийн сэдвүүдээр ярьсан байгаа. За за тэгээ олон юм ярьцлаа залуусаа гол нь UB Comedy Club би энэ юу пэйжийг лайк дараарай. Тэн дээр манай бүх тоглолтууд явж байгаа. А дээрэс нь манайх UB comedy цэг имэн гэдэг вебсайт нэгдэж байгаа. Тэр вебсайт руу бас орж үзээрэй залуусаа. Тэгээ удахгүй бүх билетээ бид нэр онлайнаар зардаг болно. Илүү одоо stand up comedy гэг илүү мэрэгжлийн чанартай тоглолт үйлчлэгээ үзүр гэдэг талаас нь бол хөгжүүлэхэд зорж байна. Тэгээд та бүхэндээ бас энэ нэвтрүүлгийг сонсож байгаад баярлалаа. Залуусаа. А дээрэс нь бас ганцхан юм хэлчихье залуусаа. <laughs> залуусаа. Залуусаа, залуусаа. Нэг юм гэвэл нөгөө юу байгаа? 9 сард хануу тулгаа болон миний би бид гурав бүгдээрээ Тасалонгос улсын нийслэл Сеул хотноо. Итавон годомжинд одоо Монгол Comedy Night, UB Comedy Night энэ Сеул гээд тоглолт 9 сарын 23, 24-нд тоглохоор очих гэж байна. Бүх Сеулд байдаг, Солонгост байдаг найз нөхөд, оюутан залуус бүгдэнд нь бас хүргээрээ бид очиж байна. Удахгүй очих болно. За тэгээд өнөөдрийнхөө одоо интрог үгээр дуусгая. Би баг 3 дахь интрогоо бичиж байна. Эхний хоёр дээр бүр амар удаан юм ярьсан. Тэгээд ийм их нэг их удаан юм ярьж та хэдийг зовоогоод яах вэ те. Энэ нэвтрүүлгийг одоо шууд цацах хэрэгтэй. Тэгээд би одоо гэртээ байна. Гэрээсээ одоо гараад клуб руугээ явлаа. Өнөөөрэ би хөтлж байгаа comedy night-ыг тэгээ манай хануу идрээ аа ганг төөгөө нар тайснаа гарах болно. Бас open mic-ийн залуучууд бас манай open mic-ийн залуучууд бас мундаг байгаа. Нэгд өдөр болгон бас болд шүү. Та бүхэн бас ирж өөрсдөө сориорой stand up дуртай бол ирж үзээрэй. Эсвэл өөртөө бас тайзан дээр гарч олно. Аа тэгээ баахан зарлалын юм та бүхний чихэнд бас ярьчих шиг боллоо. Тэгээд одоо хэдүүлээ сайхан яриа лугаа орцгоё. Ийхүү ханаа бит хоёрын машин зөрөлднүүлсэн яриаг хүлээ авна уу. Танил мэдрэмж нэвтрүүлэг 6 дугаар дугаар хан төмөн. Led Zeppelin гэдэг хамт Stairway to Heaven. Аа ёо. За намайг энийг энэ дог мэдгүй олон хүмүүс муулах та. За одоо баруун гарт ширгээ хөвчл ядвал болохгүй юу? Ийшээ хаашаа ухарч нантхаа зэст бодлоор болох юм уу? За яг одоо Улаанбаатар хотод 13 э, цаг 36 минут болж байна. Их тавны өргөн жилөөгөөс их тавны өргөн жилөө. Та бүхэнд э, ялалтын парад биш. Төгжрлийн парад төрж байна. Toyota Toyota төгжрлийн парад. Toyota парад. Бүгжиглийн парад. Пүрүс парад. За пүрүс чинь юу вэ? 70 73600 эдмэд байдаг гэсэн. Юу? Тийм тийм судалгаа Facebook дээр Монгол доо. Тийм. Нөө өстө хогоо хаяж ачлаа шүү. Шууд тамхи татчихсан шууд ишээ. Тамхи хаячлаа шүү. Чи байгаль дэлхий өөлж чинь яг одоо гिचим Ямар ч номергүй хард энэ яг бүр шийтсэн шүү дээ тийм. Тийм бүр яг санаатай орхсон. Санаатай хасгаад эн чинь мангар бин таврын уцтай байсан шүү. Хоёул жоох эвгүй юм. Бэлтгэлтэй стандар бэлтгэлтэй хоёр. Өмстэй хүмүүс жоох эвгүй шүү дээ. Гид бэлтгэл мэлтгэлийг шааш. Ямар ч нөхцөлд бэлэн шатсан. Ямар ч нөхцөл зүгээр аа. Би энэ чөлөөтэй хөдөлгөхөд бэлэн шааж байгаа. Мань мэд чийсэн өмдтэйгөө тэгээ шаалгуулааш. Хоёул тайт өмдтэйгөө бас. Тайт. Дээшийг нүүрлэн нүшгэлж чадахгүй аа. Доошоо төмсгөрөө нэр нь нүшгэлэхэд болно шүү дээ. Ер нь тэгээ төмсгөрөө өшгөлсөн ч ер нь явахгүй л байна. За бид анх ер нь хизээ зодолж исэн бэ? Би юу? Тийм хэдэн настай уу? Мэдхгүй 5 6 тал зодолж исэн байх та бодвол. Э, Зөндөл зодолж исэн. Игч мэгчтэйгээ зодолдог байсан. Сүүл рүү ухаан ороод ихтэй байр зодолдог байсан. Эрэхтэй <laughs> ухаан орсон ч нөгөө ухаан орсон ч нөгөө эн чинь хүн зодолдож болохгүй мэн гэж ойлгосон. Тэгээд <laughs> байнга зодолдог гэсэн. Зүгээр эрэхтэй яг хүүхдтэй. Яг ингээд нүүр тулсан ашиг. Зодоо нь уу? Тийм Санаж байна уу? 3 4 4 дөрөвдүгээр анги мэн. 4 5 авлах 3 4 тавлах тэгэл тэр хвцал зодвол зодуулчихсан л яг тийм сайн сандгүй шүү дээ. Зодуулснаа хүн чинь юу сандгүй бил шүү дээ. Зодсноо санд. Би өстө зөндөө зодуулчихсан гэх юм. Би өстө би бас баян зод. Би нэг 100% нэг 75% нь бол яг зодуулчихсан гэх юм. 25% нь бол тэр нь арай жоохон сүүл рүүгээ том болоод арай гайгүй урт мөч мөчтэй болоо нэг. Э, тийм үү. Тэгээд арай өөр болгож байгаа. Гэтэ ер нь э, ангийн нэг том биетэй залуучууд болгох нэг тийм шууд нэг тийм нэг жоохон харгаа царайтай нэг зодолтон зодолтон зохион байгуулдаг гэсэн нар шууд ерөнгөтэй үзхүү өгш яадаг тийм. Үзхүү өгш. Зүгээр үзхүүг бүх байрны гадаа бүх ангиараа зүгээр өнгөө шахаад ийм стаутгүй гинэ их шахав. Тэгэл зүгээр тодорхой шиг шахав. Тэгэл нөгөөтх нь бүр шууд даам шахаад бүр даам шахаад байнг зот. Харьцаа марцаа нөөр болоо шүү. Тий, тий байнг зотгоо. Энд тааралдуулж бүр 100 төсөө өнөдөр шахах гэдэг. <laughs> Яг тэр үзхүү гэдэг асуухын гүйлгэж юм шиг. Баг байхад ингээд би амир гинэн байсан юм уу яасан намайг манай байрны одоо хүүхдүүд, эрэгтэй хүүхдүүд тий. Энд жоо харга харга хүүхдүүд гэдэгс ихгүй. За Тэгээ тэр хүүхд зодтолдоо шүү. Намайг зүгээр анх мамхын маруучнд гүйлгэж шаа. Би амар амар дуртай гүйчдэг гэсэн. Гүйс гүйж өгч юм гэж. Гэсэн чи яг сүүлдэн бодоод исэн чинь дээрлэгчсэн байлээ. Тий. Нэг тийм хүчрхийл далдуур далдуур яаж тий. Юм зарж мараашаа. Хойло юу ярьсан байлээ. Хойло подкаст хийж байгаа тий. Тий. За сонсогч нарт зориулж подкаст хийж байгаа. Мэдрэмж. Манай хануу байгаа шүү залуусаа. Хан түмө UB comedy-гийн чи хэд дахь дугаар нүлээ? Тань 6 дахь дугаар. 6 дахь дугаар. За өнөөдөр юу ярих байлаа? Сонирхолтой юмнуудаас залуучууд өнөөдөр одоо ингээ гудамжаар бит хоёр яг Олягийн Оля Оля маань одоо Орос руу явах гэж байна. Тэгээ одоо буцаад Москва хот руу магистра хамгаалах магистрийн магистрийг хамгаалахаар явж байна. Ойлын бол магистрийн мэдлэгтэй тэрийг хамгаалахаар явж байна. Аа. Баяртай гэж хэлдэг нэр. Дараа уулзтлаа баяртай. Хамгаалаад диплом хамгаалаад. Диплом хамгаалахаар явж байна. Тэгээд чи юунд чи диплом хамгаалцсан уу? Мань диплом хамгаалж авахгүй шүү дээ. Яагаад? Диплом хамгаалж үзээгүй шүү дээ. Диплом Тэгээ яаж төгссөн? Төгсөөг юм уу? Assignment өгөө шийдсэн. Аа. <laughs> Тэгээд нөгөө нэг хамгаална нөгөө нэг презентацийн хийгээл багш нарын орд ярьж мэрж ярьж ярьжсэн нэг удаа, хоёр удаа. Ямар сэтэл? Семестр болгон дээр юм ярьжсэн шүү. Мэдхгүй. Янз янзаар л дандаа хужаа багш нар Пакистан энэ Дандаа тийм коллежийн халтар багш нартай шат гэсэн би. <laughs> Халтар университи шээ. Халтар университи шээ. Университи биш коллеж шат гэсэн. Аа. Одын дууны хамгийн гоё хэсэг явж байна. Yeah. Одоо нэг э, Queen амтгийн нэг Flash гэж гитарч байдаг шүү дээ, тий. Slash үлээ. Slash чинь юуних шүү дээ. Нөө юуних. Guns N' Roses. Guns N' Roses. Тэгээ нөгөө нэг юуних чинь юм блэ? Queen-ийн чинь юм блэ? Queen-ийнхөө. Тийм. Мэдгүй. За Queen ч бас айгүй мундаг. Энэ энэ гитарч нь бас айгүй мундаг. Zeppelin гитарч мэт. Хоёр гитартай. Хоёр юм юутай. Хоёр юу гэдэг 10 ширхэг утсан дээр тоглож шахаад байдаг шүү дээ. Амар алдартай шүү дээ. Им хоёр хүзүүтэй юу? Тий, хоёр хүзүүтэй. Энэ амар curly юм. Zeppelin-ийнхөө. Тий, тий. Оо хэм блэ. Fuck. Мар мангар алдартай 20 дугаар зууны шилдэг мэлдэг аим шааж байна. 20 дугаар зуун ч гэсэн тий 19 дугаар зуун хамгийн шилдэг шилдэг гитартай нэг байна. Шилдэг гитартай нэг дэлхийн топ тий өхөө байлгуудаа одоо энэ. Одоо өхөөгүй шүү дээ. Лэзэплэн. Лэзэплэнхэн чинь өө одоо нэг юм буржгар юм урт үстэй тий. Буржгар ус дүртэй. Зөөмс та. Оо shit нэр нь юм блэ. Jimmy Page. Мөн үү? Jimmy Page. Jimmy Page. Лэзэп. Мэдгүй, май мэдгүй нэ. За үзье гэх шах. Шууд Google-д мөглөж гэх. Өө сая нөгөө юу яа. Аа юм эсэр. Howard Stern-ийн шоуны талаар ярих гэж байсан тест. Howard Stern гэж их сонсдог. Ер нь анх хизээс нь хизээс нь сонсож байгаа. Howard Stern-ийг бол яг анх мэдсэн юу бол нөгөө юу? Аа цадгач нөгөө юу яасан? FM FM хөтлөж исэн. FM хөтлөж байхад нь бол ерөнхийдөө нэг хальт сонсож исэн юу яриад байт юм болоо баахан нөгөө нэг өөрөө яриа л өгдөг те. Тийм. Чихвчтэй тэгээд ингээд подкаст стилийг хөөстүүд нь амар сонин сонин ингээд ингээд нэг суудгаачдаг. Комедианууд гэдэгс арт ланж ингээд 2 3 дөрвөлээ ингээд суучдаг. Тэнгүүтээ ингээд хүн ураад тэгээд ингээд шууд лайв явдаг. Тэгээ янз бүрийн юм хийдэг тэр юу лайв шоун дээр нь амар гой гой. Тэгээ сүүлийн үед нөгөө нэг порно старуудыг аваачаад тэр нөгөө нэг сандлан дээр суулгаад юм вибратор вибратортай тийм сандлан дээр суугаад Тэгэд нөгөө юу яадаг одоо оргазм мэтэр хийлгүүлдэг. Тэгэд тэр нь бүр ингээд амар юм. Өөрөө тэгээд нөгөө тэгээд тэр дооргоостор чи өөрөө тэр вибраторын ажилуулад байдаг. Тийм өөрөө ажилуулж ажилуулаа. Тэгэл өөр хүмүүс ажилуулж ажилуулаа. Тэгэл тэгэл нөгөө вибратортай зүгээр ярилцлага өгөөч юм те. Аа. Тэг би яг зүгээр яг тэр нэг шиг болгоё гэж яриаг үлдээ. Зүгээр <laughs> тэр шиг шоу Монголд хийвэл яад юм бэ те. Тийм хөө чөлөөтэй. Тийм чөлөөтэй. Болохгүй юм байхгүй шүү дээ одоо. Тийм чөлөөтэй одоо юу гэдэг юм. Тэгээд яг хуу монголчууд нэг нэг ингэдэг болчиход байгаа юм. Манайх нэг тийм юу гэдэг юм. Наадах чи хүүхдүүд үзэж байгаа. Яа нэг тийм. Хүүхдэд зориулж хийгээгүй юм их те. Хийгээгүй юм их те. Чи хүүхдэд тийм юм зориулж үзүүлээд байгаа байхгүй. Одоо хүүхдэд бол яг үндэ зүгээр нөгөө YouTube-ийн нөгөө тоглоомны ревю тийм юм үзэл хийж байгаа. Corey Kenshin. Би бол ингэж хараад байгаа. Хүүхдүүдийг ээж аав нь өөрсдөө хүүхдүүдтэйгээ өнгөрөх цаг хугацаагаа чанартай өнгөрөөж чадахгүй байгаа учраас смартфон авч өгч яг зөв юу яадаг. Өөрсдөөсөө зайлуулдаг. Хүүхдүүдээ бид нар ч гэсэн багадаа ер нь ээж автаа нэг амар байнга байд <laughs> харьцдаг. Тандгүй л байсан шүү дээ шахах. Худлаа шааж байгаа. <laughs> Ер нь бид нар чинь тэгээ баг бахтай нэг ээж авт усаа нэг баг тусдаал тий. Дүүс тий. Баг секс гэж хоол моол идэл тэгэл нэг өглөө нэг ягаал тий. Талхмаас шагаал. Тэгэл гадаа тоглоод одоо тэр хүмүүсд чинь яг юу тэр гадаа тоглохыг энэ технологи орлоод байгаа юм шүү те. Гэхдээ ер нь хүүхдүүдийг ер нь хүүхдүүдийг ингээл юу гэдгийг тэдрээс нуугаад ер нь яад юм би тэгж бодож байна. Энэ яриаг уу? Тий, юугаад нуугаад яад юм одоо тэр тэргүү юу гэдгийг эцэг юунаас хамгаалаад байгаа юм те. Гол эцэг их хоёр нь юу гэдгийг гол хүүхдээ ч нөгөө нэг хүүхд таанаас гардаг ингээд тэнгууд хүүснээс хүүснээс гэж шилээд өгдөг. Тэгсэн мөртлөө нөгөө хүүхэд нь одоо жишээлээд яг бодит амьдрал дээр гараад ирсэн. Хүүхд танаас гартай хүмүүс асуу. Хүйсрэн чих гэдэг байх. Тэгвэл яах юм тийм эсвэл. Тэгэхээр үн багаас нь тийм нууж хаагдах юм байхгүй чөлөөтэй л байх хэрэгтэй гэж би бодож байна. Үгүй зөв ойлгуулах хэрэгтэй те. Бүр ингээд Ховорц дөрний шоу Монгол хиймээр байна. Аа шууд чөлөөтэй ингээ яриа те. Та нар бас сонсож байгаа хүмүүс бас сонсоод үзээрэй. Ховорц дөрн ч одоо хинд одоо энэ подкастт их нөлөөлсөн гэж ярьдэж штэ. Тэр өөрийнх нь ярьж байгаа тэр формат нь Чөлөөтэй урт урт ярддаг тэгээд зочдойг уурж ярилцдаг те. Чөлөөтэй ингээд хүмүүсийн нөгөө нэг үзэл бодлыг чөлөөтэй илэрхийлдэг те. Хавар Стор ч өөрөө бас амар тийм э, бас э, үзэл бодолтой хүн шүү дээ те. Аюу гоё. Тэгээд дээрэс нь юу баггүй. Юу гэдгийг. Дургу оголол ер нь үзэх албагүй гэдэг юм ийм монголчууд нэг ойлгохгүй юм шиг. Яг зүгээр ингээд нүднийх нь орд ингээд ингээд заавал тавьчихсан шиг. Хүчээр үзүүлээд байгаа. Зүр үзүүлээд байгаа юм шиг тий муусаа юмнууд эдэрэг амар муулж муулаа манайхныг одоо комеди дээр айгүйх муулдаг те. Тийм. Одоо миний видео медиан доор бас бичдэг те. Жим уу одоо юу хараал мараал хийлгээ болмоо. Фэйсбүүкт бид нэр манай пэйж бол яг ийм байгаа нөгөө 16-аас доош настай бол манай пэйж харагддаг. Яг тийм байхгүй тийм. So cool. Тийм. Тэгээд яг танаа хүүхэд чинь өөрийнхөө насыг зөв мэдүүлсэн бол те 16-аас доош настай бол манай пэйжийг бол орж үзэх боломжгүй байгаа. Тэг ерөөсө харагдахгүй А гэхдээ 16 таадаа бол би бол тэрнээс ширүүн юм зөндөө л үтцсэн л байсан шүү дээ. Тийм порно моно үзчихэл байгаа. Тийм бүр амар амар порно болцсон л байгаа шүү. Тэг бидэрт бол хамаа байхгүй л дээ. Гэтэ нэг ийм юм байгаа. Одоо жишээл дан ганцаараа манай пэйжэн сүзээд байгаа юм биш шүү дээ. Манай пэйжний үйдэнүүдээ бүгд 9 шидийн ямар ч оюуны хүмүүс зүгээр хүмүүс аваад тэг одоо юу гэдгийг те энэ тентхийн юм дээр тавиа те юу гэдгийг шеэр юм. Ямар инээд пэйж мэж яасан яасан те Хүмүүсийн зад инээх үү гэж пэйж мэж. Гачи юм дээр манахны видеонуудыг аваа тавиад байгаа. Тэр чинь өөрөө асуудал үүсгэдэг. Лайк ерөнхийдөө бол тэр 16 хүртэлх насны хүүхдүүдэд үзүүлэх мүзүүлэхдэр бол өөртөө лайкыг авах гад одоо юу гэдэг бүгдийг э, тийм пэйж болно гэж шагаад. Сая сонгуулаар манай пэйжийг нэг юу Big Show-ны амрагийн юг хулгай хулгаад алдсан шүү бид нар. Яаж байгаач алдсан? Univision-с repeat юм уу? Эсвэл яасан мэдхгүй амар цэвэрхэн бичлэгтэй яг яг нөгөө файлаар нь шатсан байхгүй. Нэг реплдэг тийм компьютероор нэг хусдаг юм байж магадгүй те. Тэгээ манайхан тийм дэ бүр амар сэргэлэнтэй шаачдаг те бүр. Тийм Монголын толгойн ажиллаа шаачдаг. Монголын ард түм өлөн. Тэрийг авлаад хэдэл өлнөө өлнөө төшөрөх хэрэгтэй. Өлнөө өлнөө төшөрөх хэрэгтэй. Ер нь бол бүгд л өлнө шүү дээ. Би ч гэсэн өлнө. Би бас өлнө шүү дээ. Бүгд л өлнө. <laughs> Ер нь гэхдээ өлнөдгөө болгох хэрэгтэй. Баг багаар өлнөдгөө болохгүй л онгоо шалаа шүү манайхан. Тийм шүү. Ер нь бол Монголын ард түмэн бол ер нь бас нэг ийм юм анхаарах хэрэгтэй. Аашаахгүй авир та уусар яаж Монголын ард түмэн түмэн би давай стоп ард түмэн тэрбом багар хөлөнгөө хөлөнд шүүр гэж юу ч хэлэх гэж шагадлаа. Манайх бол ер нь амар ядуу дээрээс нь мангар юу ус болцсон мэл л шүү дээ. Пакистан, Шри Ланк мэрлэг дэжлэх болцсон шүү дээ. Ямар? Би тэгж ялууд шүү дээ. Пакистан, Шри-Ланк, Мерланктай ер нь Пакистан, Шри-Ланк яг ямар гэж шашин машинаараа тий ер нь шашин шүтлэгээрээ шүтдгээрээ ижлэх. А мухар сүсгээрээ гэж. Мухар сүсэг тэгээд ерөнхийдөө доместикуудаар ижлэх нь тий. Ард өмнөх нь хэдэн өндөө хийдэг чинь дан оргүй шааж тэгэл. Нэр э, бас одоо оргууд хэрэг орж яг ийм чөлөөт сэтгэгч нар гэх юм уу те яг чөлөөтэй ингээд яг хилдэг одоо нийгмийн одоо юу элитүүд гэх юм уу те нөгөө нэг юу гэж яриад байдаг те үгүй элит ч гэжтэй сэхэтнүүд эдэр гэж яриад байдаг штэ тийм хүмүүс нь жоохон одоо мэдгүй байгаа мó байхгүй мó зүгээр ингээ нэг тийм нэг юм тойсрох популизм амар хөгж яатсан байгаа шүү. Яг үгүй наач тийм биш ээ. Ийм байхгүй гэж яг одоо зөрөгтэй хэлдэг хүмүүс аяга цөөхөн. Тэгээ эсвэл яг тэр тийм хүмүүс байвал тэр хүмүүсийг дарчдаг ч юм уу сонс үзээ үзээ ядаа шаашдаг ч юм уу. Ер нь бол нэг ийм болчихсон. Нөө молор эрдэнэ докторыг амар үзээ яддаг шүү те. Шинг Өөрөөс нь өөр юм ярьж байгаа хүнийг энэ тэнэг юм бэ гэж бодоод болчиход байгаа юм шиг. Би л яг 75 Молор Эрдэнэ докторын нэг 75% нь бол яг гой шаадаг гэж бодохгүй яг яг олоод хилээд идэх. Гэтэ нэг 25% нэг арай жоохон нэг хүмүүсийг үдсэн албаар бас хүмүүсийг үүдэх дуртай юм шиг л яг яг хамгийн эмзэг Чингис хаан маа бахар үндэсний бахархал руу шуу шаадж байгаа шүү дээ. Юу шаадаг юм бэ? Хаа исэн 900 800 жилийн өмнө Тэгээд жоохон тарааж исэн л гоос. Тэгээд одоо үхээд балараа дуусчаад байна шүү дээ. Бид одоо байхгүй шүү дээ. Одоо тэгэнгүү тэгэж шал зав. Сон подкаст сонсож байгаа гарав. Чи түүхээрээ бахархсангүй өдр. Пүй маа. Би тий сонсох гэж яахгүй. Тэ тэр аль хизээний гурсан тэр үедээ л хааш айж исэн. Тэр үедээ л амьдарч исэн тийм бидний шиг хүн байгаа штэ. Гэхдээ яг мэдээж агуу хүн л те. Агуу хүн штэ. Гэхдээ гэхдээ яг одоо тэр хүнний чинь юу н байхгүй болчих. Бид нэр одоо амьдарч байгаа байхгүй те. Бид нар юу их юм бэ? Аашиг. Одоо нэг хүмүүс амар тийм худлаа шахаад би ирээдүгээ бодож юм бодож том том шаагаал зүгээр ирээдүгээ бодож байгаа. Хин тэгээд. Ер нь хүмүүс тийг шаагаад байгаа байхгүй. Ер нь хаасаг харж хахад би ирээдүгээ бодно хүүхдтэй болно Монгол улсын төлөө мөлөө гэдэг шааж маа. Монгол улсын төлөөлөл юм бол чи зүгээр мөрөөр ажиллаа хийгээл явал таа биз дээ. Ажиллаа хийхгүй. Аа ажиллаа хийхгүй мөртлөө тэгэж ярьж байгаа хүмүүс. Энд тэнд очиод сонгуулаар гинт лайв хийгээл. Live май шааж магадгүй. Сонгуулаар гинт нэвтрүүлэг хийж эхэлчихлээ те. Сонгуулаар нэг шин шин нэвтрүүлгээд гарч ирдэг те. Нэг ажилгүй хөтлөгчнөр гинт нэг ус төрийн ярьцлага ток шоу мов хэдэн сая төгрөг ваангуудаа алга болоо ш. 20 буцаа 20 намар 20 мөтлөө. Тв эсийн нэг залуу гинт нэг танаа тооны шиг нэг тийм худлаа багийн гинт гамбадрын очхонж моноо шагаад. Улмаа. Яа нэг залуу эс штэ энэ блэ нэг. Тэр мөр бол зүгээр үнэн төмсөв шаасан. Бараг боо нөхсөн бохоо. Шаха. За энэ бол доромжсол биш шүү. Энэ бол үнэхээр навш болсон байлээ Монгол зүгээр. Хотлогдсон гэж байна дан оркууд ажиллаж байгаа юм ааш. Уучлаар яг. Гэхдээ ер нь ингэдэм биш. Ер нь ус ус төрчид улсын хурлын гишүүн мишүүн гарууд те ямар нэг ингээл юм юм үйл ойлголцол ингээл хурал мурал дээр ингээл хоорондоо муудалцаа шаачтай те. Тэнгүүтээ шууд хурлаасаа гарч ирэнгүүтээ шууд бүх телевиз нэг таньдаг хэдэн сэтгүүлчнөр байгаа ярьчтэн шүү. За сая яг ийм болчлоо гэсэрээ надаас ярьцлага авах нөгөөдөл нь тэгээ сая яг хурал дээр юу олвоо гэнгүүт яг нямд орж гшин ярвааж байгаа. Яриаш байгаа. Яг тэр сэтгүүлчийг яг дуудцсан нь бүр харагдаад байгаа юм. Яг бүр ингээ асуултуудыг яг тавьж гшэж байгаа. Нямд орж гişвэнэ. За ингээд бөмбөгийг хөөрхөн ингээд өнгөшөөд маа зохиош байгаа тийм. Караоке нэг юм бөмбөгийг өгцөн караоке дагаа дуулж байгаа юм шиг яаж байна. <laughs> Зоолэр үер. Сэтгүүлчнэр нь юу яаж байгаа вэ? Бүтээр бол хөрөх газрынхаа нилээ ойртсон байна. Одоо яг хаана юм бэ? 64 супермаркет. За 64 гэсэн энэ юм ээ те. Аа энэ чинь юу? Хөөш энэ оюутнууд ирсэн, норкууд ирсэн амар шааж байна тий. Оюутнууд <laughs> ороод ирсэн бүр амар битүү шүү. Зүгээр нэр сүүлийн хэд хоног би яагаад юм мэдрэл видео Instagram дээр хийгээд байгаа ч үгүй. Түгжлээд тохгүй ажил явахгүй шүү. Амар түгжирч шүү. Ер нь бол аа юу вэ өчтөр өчтөр амар шавьчихсан. Зүгээр л. Хатын төв нөгөө яаж яах те нөгөө замын хууль гарцсан те замын юм шиг бүр ёо. Замын нэг шинэ дүрм зөрчлийн хууль мөл амар шавьчихсан. Оюутнууд. Бом. Бэнэ. А бэнэ. Ой, аля. А. Юу 64 дугаар дэлгүүрийн гадаа ирчлээ. Яг хааны? Яг артхийн 10 дугаар байр. Артхийн гэдэг нь 64 өөрөө урагшаага алхаад оо. Ой. Яа на 64 ч цаага. Наахны шар байр байгаа энэ 4 5 шар. Аа за за за. Тэрний хэдгээр орчих. За за юу амар бүх мэдээллийн подкастер. За. Хойло машина хатах уу? Шууд ийш. Одоо ийш хоошоо ухраа шаачих уу? Ачаа шаачих уу? Гайг болов. Гайг бах уу. Ачаал бол манай захирал мөнгө төлнө. Хойлоо тэгээд хойлоо нэг удахгүй шүү дээ. Тийм дээ тийм дээ очиол дээ. Очиол нэг нэг үнсчихэл. Inside my mind. За хоёул яг подкаст хийгээ явуучих уу? За чи нэг бариад гарчих. За хоёул шууд микрофон микрофон гүн одоо нэг domestic оюутнууд энд юу болоош байгаа даа. Power Stone-ийн шоу Монголд орж ирсэн. Монголд орж ирсэн. Тэгээ шууд порно ярих гэж байна. За л машины дэлгүүр авсан байна. За тэр гарч байна одоо ингээд ингээд лайв шоу бол одоо явсаар байна те. Тэгээд одоо залуучуудаас сэтгэлдлийг аваад явчихна ингээд ингээд оюутнуудаас бас ингээд сэтгэл авна. Шууд миндүү. Манай манай тэр конопид орчих. Манай өртөд. Зүгээр дарч. Дар. Ээ тат татта. Алуу за би татаа. Шууд лайв явж байгаа. Тэгээ залуучуудаа шууд сэтгэл аваад явна. Ер нь энэ оюутны тал мал яагаад буухгүй байна. <laughs> Тэ? Оюутны талыг яагаад буулгахгүй байна? Муусын засгийн газар мацар оюутнууд одоо ер нь үгээ хэлэх хэрэгтэй. Бүгдээрээ шууд лайв шоу явж байна. Стипенд. Одоо чи стипенд авдаг гэсэн үү? Манай стипенд авдаг шүү дээ. Өө сайн үү. Эсэ хүнд хүнд юм өгч. За ингээд Гудамжинд хүн таньж байна. Одны гудамжаар гудамжаар бол явж танигдж байна. Ер нь жоохон од болсон байна. Э, ерөнхийдөө гадар зэр микрофон барай. Аим шааш тий. Шууд лайв хийж одоо шууд ойд ойднуудаас энэ итүгний энийг аимшигтай бэршгүй нэг нэ. За тэр бэршгийг Молпетигийнхэн бүр рекламадад өгсөн. Тий итүгний бэршгийн гэдэг нэ. Яа тий. Тавган дээр тавиад бэршгийг задлангууд бодоод ургуулж шаашдаг нэ. Йоо. Гэсэн оромог нь хэдийг аваад цадах уу? Мэдгүй. <laughs> Оромог нь итүгний оромог нь юу хараа бэлэг хэрэгтээс том гэж. Амар том. Харын бэлэг хэрэгтэй. Тий одоо бид тэр идүү идүүгний нэг биш нэг оромог авч ирсэн. Тэгээ энэ аруула цай. 10 нь мөн үү? 64 нь айлын бол. 64-р байр чи. А 10-р шатсан. За буцаа яваа шүү. Лайв шоу хийж байна. Топ принтер. Гадаа зүгээр. Энэ юм шүү. Аа? Энэ юм шүү. Энд чи яг энэнгээр нэг биш төгшөө. Нөгөө талаараа орох юм шүү. Яг энэний хойд юм шүү. За ячаарай. Дахиад яриад тах my pretty pretty boy I love you like a pretty M2M Төрхөө хоёр охин байсан шүү дээ. Аах. Манай манай 10 жилийн урлагийн үзлэгээр манай ангийн хамгийн хоёр од охин энэ дууг шаадаг шүү дээ. Шал худлаа шагаа. На на pretty pretty boy гэж boy гэдэг үг л амар сайн хэлсэн шээ. Boy үлсэн шал худлаа шагаа. Дуудлага муудлага угаасаа угаасаа шал domestic л хийсэн шээ. Тэрэгтэй дуу. Тэнд нэр аль сургуулийг төгссөн? Тавыг төгссөн шээ. А тийм үү? Boy I love you гэж boy гэдэг үгэд амар шагаа тийм. Boy. Хамгийн том сургууль те тэр аяха. Том том. Хамгийн том нэстэй барыг. Оо. Том том манай сургууль. Оо 10 дугаар байр гэдэг олдгоо байна. 40 эд мэд. 64 дугаар байж төгшөө. Артлан гэдэг нь замын артл уу? За шууд одоо ингээ шаа шаага шаага явж байна. Тийм байна. Би ч энэ байрны гадаа love me too. Дүүр орсон юм. Өөрөө гарч ирэхгүй. Гарч ирдгүй шүү дээ. Энд podcast хийж ах чинь хүний. За тэгээ ойлгаага. Ойлгоо чи ойлгоо одоо podcast хийсэн юм. Мен хийсэн шүү дээ. Яг спешлийнх нь өмнө. Тэгээд аа тавьчихсан дээ сте. Тий. Тэгээд спешл хийсэн. Манай ойлга. Түрхэн хоол big boy гэнэ хөшөө. Big. За энэ шүтээсийнхныг бол энэ бол энтхийн 64-ийн процессор. Big boy. Big boy юу? Энд бол хэдэн одоо хоол орж хийчихсэн. Хах шааж гинөө. За хоёул 20 минут хийсэн байна. 20 минут ярьж байна. Ее. За тэгээд спешлтэй хэр бэлчин тагш. Мань юу ч юу ч бэлтэх бац. Яа. Э? Санаа зовш. Яа. Аа мэдхгүй одоо ажил бол амар хэцүү нэ. Одоо өнөөдөр яг одоо ажилд сул гарчаад тэг байж гин. Би золоогоос нэг юм амар гоё юу харсан. Цаа чи ингээд дэвтэртэйгээ байнга явж байдаг. Зүгээр хоёлаа ингээд юм яриа явж та тэ. Тэгээ би нэг уцаар ярьж мөрөнгө шууд дэвтрээ онголоо юм бичээд байдаг. Ингээд бичээлээд тийм үлээ бүр. Гоё тий. Завсар зайг. Золоо ер нь айгу гоё. Атер комеди structure нь амар гоё юм билээ. Би тэрэнд амар салгацсан. Яг жоокоо ирээл өөр илүү том ярьдгүй. Тийм байна. Тэр золоогийн талаар бол тийм байна залуусаа. Манай золоо Шанхай комеди клуб юм комедиан Герман өнөөдрийн тоглоом тикет цэгмээс авч байгаа. Тэгээ ер нь 9 шидийн газрууд энэ тэндээс комеди хийжсэн. Тийм тикет цэгмээс очиод авч байгаа. Одоо яг комеди одоо тоглолт гэх юм уу тий. Комедийнх нь нөгөө юу н э, арангуулж байгаа. Ингийн билээ. Яг жинхэнэ европиан тий. Жинхэнэ тим европиан скултэй залуу лээ. Школтой тий. Школтой. Берлин Берлинд Польш бүр польшоор юм скетч комеди юу гэдэг лээ. Импров комеди гэдэг зөөр ингээд олоолаа тайсан дээр байж идэг. Тийм импров хийдэг байсан мөлий. Одоо ингээд зүгээр нэг үг хэлээл шууд тэрүүгээрээ ингээд явъя. Шууд үг хэлээд идэг. Шууд араас нь ингээд зохиогоо явах хэвээр импровизац хийх хэвээр. Тэгээд Берлинд англ комеди гэдэг гэж байгаа. Одоо Шанхайд тэгээ Шанхай комеди клуб гэдэг. Одоо жишээлбэл структур яг тэр юу вэ? Би бол тэгж яадаг байхгүй өөрийгөө. Би бол нэг тийм тийм сурж байгаа ч юм уу сурахгүй байгаа юм уу тийм хийгээл байгаа. Тэгээд жоо маатагийн сурж байгаа бол туршлагатай болоо сурж байгаа. Гэтэ тийм өөрийнхөө стайлыг олох гол яваад байгаа хүн гэж хардаг байхгүй. Тэгээ ер нь ер нь бол тийм багш байхгүй тийм багш байхгүй л одоо манай ганц багш бол одоо яг манай бата захирлаа <laughs> тий ер нь хэдүүлээ бүгдээрээ яг багш гэж үйж болохгүй мэл тий энэ чинь өөрөө сурж байгаа хөө өөрөө сурах юм бэл тэгэхгүй бол өөрийнхөө стилийг олно гэтээ нөгөө нэг амар өөрөө юмаа заалгана гэвэл батагийн инээлэгдэг аргууд өөр Тийм. Хүн болгонд өөрсдийн гарга байгаа л та. Хүн болгоны яг зөв нөгөө нэг тавилдагтай адилхан өөр өөр. Яг юунуудыг үзчих хэвээр юм л яг мундаг мундаг мастерд байгаа шүү дээ. Тэднийг үзээд тэгээд ингээд надад яг тэднийг үзэнгүүт юу харагддаг вэ хөөе нөгөө нэг. Яг яаж инээлгэж байгаа. Тэр хүний нэг яг ямар чанар нэг амир нийттэй байгаа те. Биээрээ бие хөдөлгөөн ч юм уу эсвэл шууд юугаараа ч юм уу те. Одоо жокен ч юм уу. Нүүрний царай мэрэ. Нүүрний царай нь жүжиглэл. Манай чи нүүрний хөвөлдөг манай нэг найз нэг шээс. Чи ингээ юм ярихлаа ингээ байнгын нүүр мүч аим сонь болдог шат. Ингиж э, ингиж шат. Оо тэр чи яг чиний ярианд яг тий. Ярих чи ингээ аим шат. Характертай болгож байгаа хэрэг. Тийм бах тий. Ер нь бол тэр өөр өөр ингэсэн uniqueness болоод байгаа хэрэг. Өөрийгөө олжирсаа зад сал сул тавих хэрэгтэй билээ. Манай бол сул тавиал байгаа. Юу <laughs> байнга сул тавьчих. Үзэгчдийн дотор нь ороод дотор нь тавих хэрэгтэй. Дотор нь ч арай тавьж чадахгүй гэж байна. За манай ойл яаж вэ? 3000 төлөж байна. За яаж яхад бас huge л идэв л дээ бас. Тэгээ энэ нэг пивж мөвж орооцоох хөс хах шааж нөөдөс хараа уцаа. Оюутны оюутнаас шааж тээ. Тийм үү тий. Оюутнаас залуу нас дантаранта. Юу н онгоно алдсан насаа хэлдэг бата чи хэдэн наснда онгоно алдсан? За би бол онгоно алдаж үзээгүй харин занднаа тайсан. Сандангоо ол тайсан. За тэрийг бол нууцлаа гэж. Тэр нь бол нууцламаар санагдчихлаа. Тэгэхээр бас бас өөр хүмүүс бас юу гэж бодож сэтгэл нь өвдөж магадгүй. Аа за. Зарим хүмүүсийг мэн чи гомдоож магадгүй. Аа тооцохгүй юу? <laughs> Ми санаандгүй гомдоож штэ. Хорвооц чи. Энэ настас X-ний тооцохгүй онгон алдсан гэж тооцдгүй юм байна гэж яа. Гэтэ нэг хаяа октод би чи миний онгон авчлаа авчлаа гэсэн ямарч юуг цус мосгүй зүгээр амар э, би яг наадах шиг ярддаг. Амар лүүс мүс яач тийм юу яадаг гэсэн нөгөө нэг аа нөгөө шилэн дэрхгөө өмсцөө. Тэнгүүтээ нөгөө За гэхдээ залуучууд яг тэгэж хотлоо ярьдэн штэ яг үзээгүй мөртлөө үдцсэн юм шиг үгүй үзээгүй мөртлөө үдцсэн юм шиг хотлоо ярьдэн штэ э. дурслагатай юм шиг аа тийм октод болохоор үдцсэн мөртлөө үзээгүй юм шиг яг э, эсрэгээр юм байна тий тий эсрэгээр юм яриаш наадга чи яриаш Одоо энийг гоё олгоод ирэл ярина штэ. За үндснээ агарын иргэний агарын тээвэр болох мят дээгүр нисэж байна. Мят зят ер нь амар сонтэй. Одоо тэр нөгөө нэг юу лээ? Тэр Asian ямар Air Mair гэдэг 9 шидийн компаниуд байдаг ч аахгүй. Asiana, Asiana. За мэдхгүй. Тэдэр болохоор ингээд нөгөө Филиппин, Филиппин үгдгийн. Сая манай найз Тайланд, Синга, Малайз Тэгээд бас нэг улс ороод зүүн өмнөд Азийн орнууд. Зүүн өмнөд Азийн 3 улсаар ингээд 4 улсаар ингээд явж байгаа. 160 доллар төсөж жоох нэг хүний онгоцныхын билет бүх юу нөө бүх төлөд нь ингээд ингээд тий тий явах дөрөв ус тэгээ манай усыг яаж чадах юм болоо яг тий манайх нь яг төрийн монополь гэж байна ерөнхийдөө бол мяц ят бол нэг тийм өөр юу ихгүй мяц айгүй хүмүүс солонгос сөүл сөүл улаанбаатарын чиглэлийн нислэгдэр өөр хүмүүс тий өөр жэжүүэр эшэнэр Тэгээ тийм үү. Би нэг яг сайн мэдэхгүй л дээ. Сайн үндэсний нөгөө нэг ашиг сонирхол монирхол гэл нэг байдаг тахалтай. Юмнууд байгаа ахалтай. Аюулгүй л дээ. Хүний амнаас хариуцж ядаж Монголын нэг хувийн компани те нислэг хийгээд хүнөө эер мэр ч юм уу те Сэвэл Улаанбаатарыг ядаж хийж юм ярьж шүү дээ. Хямдруулмаар шүү. Арай хямдхан те. Тэгвэл одоо даврааш. Хүмүүс амар даврааш. Яг боосчод байгаа байхгүй. За миний утас дуурж байна. Ойл. Яг яаж бас буянтай мятага бас молох уу? Түүхэн байгуулга. <coughs> Манай эдрэгийн хэлдгээр бол бас хамгийн секси airline Монголын бас үндэсний бахархал л та тий. Мят бол Мят бол Мят ч сайхан л та тий. Гэтэ яг том орнуудын хажууд бол тий инээд инээдтэй шүү дээ тий. Тэгээд энэ 3 боингтой тэгэл болж илэн л та. Монгол улс 3 сая үнэтэй 3 боингтой гэж тий. Яг <laughs> новшин юм бол хамгийн дээдлийн 30 family л нисэх байх гэж. <laughs> Тэ дайм болоо. Тэ ер нь дайм болоо. Мөнгөийг авч чадж байгаа. Тэгээд ер нь 30 family нисээд үлдсэн. Тэгээд дээшээ гараа. Машинтайгаа зүгээр Прүстэйгээ хөвсгөл рүү зүгээр хөвсгөл сэлэнгийн замаар Орос руу гараа шээ. Алтан болог дээр алцаа. Орос Орос хит хоёр айл нэгрүүл дөрөх бах та тэгээд. За энэ яг буруу байр юм шиг байна. Оли энэ. Энэ гарч ирггүй шээ. Залахгүй. Дахиад. Бид хоёр энд ингээд Амар гоё микрофоно барьсан. Ойлгийн байрны гадаа. Оюутнууд оркууд хараад ингээ гайхаж байна. Оркууд бүр гайхаж шахаад. Чи миний сонсогч нарыг өргөжлөө шүү дээ. Биш биш оркууд хараад байгаа хгүй. Сонсогч нар бол дараа сонсон шүү дээ. Аа хаана Boy I love you like a Наачи юу? Хаана явж байгаа одоо? Наачи худ шааж гинөө. Ирэхгүй мэнэ. Йоо йоо юу юм бэ? Аа. Хай. Оо за за за. За тэгээ 60 64-ийн гадаа байжээ за. Яг урд нь. За. Машин руу яваа. Оо юу чинь? Хаана явж чинь? Ойл бидэнд тодл хэлжээ. Юу чинь? Нангагийн тонсон гинэ. Ээ тэгээд яах гэж ингэж идэв юм бэ? Чам дээр очиж ийн жилсэн үү чи? Тэгээд одоо ирж ийн гинэ. Одоо зам гараад. Come on man. За яах вэ? Fucking hell man. Fuck in hell гэсэн үг шүү дээ. Ер нь бол fuck in hell. Fucking hell. За Conor McGregor Яа Mayweather үзэх үү? Амар үзэн 88 гарна гэж л шүү дээ. Ньюшны. Ньюшны 88. Ямар сургаггүй телевизээ. SP. Тэр чи яг юуны телевиз ахгүй. Спорт юм уу? Ньюшны яг нөгөө live live юм цацдаг. Яг тийм үү. Мань үү. On demand pay per view телевиз. Хизээ үлээ. Бүтэнсэнд үлээ. Бүтэнсэнд ч гэсэн сайн өглөө 8 цаг. Сайн өглөө тий. Тэр чи Монголд юу? Би баг энэ өглөө гарна шүү. Тулааныг зараад байгаа юм шүү. Шууд зарж дээ тий. Ньюшны Та нарын авсан мөнгнөөс би 5% хөл орохгүй гэсэн тий. Бокс, яг боксер. Боксер үсгэн гэсэн. Хөл орвол манай хүн зүгээр нохоог бол зүгээр <laughs> жижиг харыг бол зүгээр. Тий. <laughs> Тий. Зүгээр л Үгүй э, зүгээр барилтаал унгаал боогоол зодоол өчөөл <laughs> тий. Толгойн таслаа шээ. Гэтэ ер нь бол ер нь хөл орвол манай хүн зүгээр жижиг харыг ер нь хэдэн минутанд зодхол. Би гарыг хөл оруулалаа. Тий, би нөө нэг баг эхний раунд нь зодчихгүй. Би жижиг хар бол жоохон дургу байгаа. Мэйвэзер. Тий, би нөө Irish баг залууг зодоосол гэж бодчих. Аа би ч гэсэн. Жижиг хараа яг ингээд навсгүй үүсэе гэж бодож байгаа. Конор Макгрегорийн тэр тактик нь амар зүүн байхгүй яг өөрийгөө яг хүн болгонд Конорыг ялаасаа гэж бодтол нь ингэж тийм кампайн хийж байгаа хөх те. Компанид ажил те. Юугмэн тэр юм үү? Маркетинг нь ер нь амар хүмүүс юу яагаад гэж. За барьж байгаарай. Pretty pretty boy. I pretty ямар boy юм бэ ер нь? Нэг юмний боо явах тий. Конор Макрогор юу гэсэн? Зүгээр ер нь л нөгөө шууд өөрөө чинь нөгөө нэг олимпик тулаанч мөртлөө. Тийм шүү дээ. UFC-ийн UFC-ийн K1 тулаанч мөртлөө. UFC. UFC шүү дээ. UFC-ийн welter үлээ ямар үед үед айлш нэг хоёр жингээ аврах штэ бүр оо тийм үү доод жин шаагаад авраг олонготой дээд жин рүү гаранготой шаага авраг болцсон штэ Аваа залуу. Тэгээ бүр бааварлаа шахаад бүр э, арх хатсах. Тэгснэ нэг юун дээр хизээч хэлээ тэ яг. Мэйвэдэртэй үзмээр байна гэдэг. Анх санааг нь өөрөө гаргасах. Болж ирсэн чи Мэйвэдэрийн тоож мохгүй те ягаал би чамаа боксер инг дээр ална мална гэдэг. Бас шарын хөдөлгөөд тэгсээр байгаа зодтолтохоор болоо тэгээд амар их одоо ингээд бүр ингээд Зүүн шилдэл байна тийм. Юу нэг хүмүүсийг бүр ингэж цусыг хөөргөд авах. Хөөргөд. Хөөргөд бол орой хэдэн жил болж байгаагүй шилдэг тулаан шүү дээ. Тийм үстэй. Би ч UFC хоёлаа хоцсон хозаагүй хоцсон хожаагүй аа хоёлаа тус тусдаа 80 100 сая 80 сая доллар сая нөгөөдгөн 100 сая доллар авах гэсэн. Mayweather нь илүү их мөнгө авах гэсэн 100 авах юм. Нөгөөдг нь 80 авах юм гэсэн. Хожсон ч хожоогч. Тэг хожуул одоо хийдэг авах юм тийм шүү. Дөрөв дам нуултнаас. Зүгээр л чи бодоо нэг хоёр өстө зодтолдох гол бүр гэл хил ам хийгээл те оо тайзан дээр хэрэлдэж мэрэлдэл тэгсээр хагаад одоо ингээд 80 сая доллар авах ч гэдэг шүү дээ. Монгол улсын э, жилийн төсөн бүсүүд тэр чигээрээ шааш нөгөө. Манайх чи их найд гэдэг үстэй. Нэг 10 эдэн их найд, 20 эдэн их найд жилүү за мэдэхгүй тэр нь. Ер нь нэг гайгүй залуу гаргачмаар юм шүү зодоо ич. <laughs> Тэ гайгүй хилтэй залууг багаас нь хилий сургаал те. Конрыг шаана гэж гараад. Тэ конрыг шаан ч гэдэм үү те. Одоо юу гэдэг нэг гай. Нэр одохгүй нэр манай Монголын юу авраг наран тоглог авраг зодтолдох юм бэл. Сайн нэг зодтолцсон байсан уу? Гүйс. Аа сүүлд нөгөө нэг яг одоо Орос Орост боолгуулсан шүү дээ. Ойло тэр явж байна да. Хивжлээд шүү. God damn it. Харчих шүү. Йоо тэр нөгөө хин өчг дээр орхон сайхан үйдсэн мэ тий. Чөлөөд дэлхийн аврагтаа болсон мөлий. Монгол уу? Чөлөөд бүхнөө. Тийм, батцэгчин байсан. Одоо орхон маань болсон мөлий. 3 дахь эмэгтэй дэлхийн авраг чөлөөт өгөх юм. Хинтээ финалд Украины нэг хүүхнийг гашааж илээ 6 6 4-өөр өлөө. Чөлөөт. Манай нөө шижир шижир бат илүү тийшээ тайлбарлагч аим сайхан тайлбарлаж илээ. Манай юу гарсан үндэсний хараа. Үгүй ер нь Facebook Facebook хүүдэн дээр нөөс шүү дээ. Тийм манай ойлын ус амар шийдэж дөө. Matrix-ийн Morpheus шиг шийдчихлээ. <laughs> Яг яг яг тийм өөрөнгө гişэлгүй шаацсан тийм. <laughs> Нэг хоёр хоёр пил өгөө шаачх өдөө. Добрый утро өглөө бүр залгсан чинь. Привет, э, как твои дела? Өгцөн байсан шүү дээ. Таван гар суугаад, арх уугаад нанга тийм. Тэгээд сая машин чинь дөрвөөс ирнэстэйгээ явуулдаггүй. Азар чи залгаж гарч ирлээ шүү. Барьцаалгсан байсан юм шүү дээ. Үзэж гэнэ үү? Гэртээ орох юм уу? Тэгээ ойлоо ингээд энэ бэлэг гарбал клубын зүгээс ингээд найзууд нь бэлэг бэлэг барьж байгаа. Тэгээд бид хэтэйгээ харж яваарэ. Бидний зураг байгаа. Тэгээ ойлыг юмс тайсан дээр байгаа зураг. Ямар хөөхн юм бэ? Тэр юу подкаст хийдэг юм аа? Тэр подкаст. Хануугийнх юм аа? Оолой ойлтой шааж. Аа за за. Орж ирэхээс чи. Амжилт юм чи. Спешиалт чи. 25-нд манай хануугийн спешиал болж байгаа. Тэгээд төмрөө төмрөө төмрөө юу төмрөө? Төмрөө шүү дээ. Төмрөө. Аа тэгээд ханууд амжилт хүсье. Тэгээд хард шүү чилээ. Намаа ингэ жоокэлж ярихлаар хүмүүс бүр ингэ юу ядгалцсан чи нэр үнэн тэр бол акценттай юм аа. Тэр гэж чи угаасаа яваа юм чи. Oh my fucking god. <laughs> Окей би хануугийн тэрэн талтай нати нати гэдэг чинь. Би нэг тэгж нэг акцент мөксэнд гаргаж нөгөө яг нөгөө англиар одоо юу гэдгийг нэг тийж ярихлаар нэг тийм жоохон хүмүүст нэг тийм баавруулж байгаа ч юм шиг санагдав. Чи надад нэг хайр илчлээд гэхдээ. Хайртай шүү бүдүүнэ. Үгүй нөгөө baby энэ төр гоё. Baby I love you so much. Big big lady, huge lady. Алан шүү. За за би зурга авлаа би орлоо. Чи одоо маань сайхан амар цаг хэдэн цагаас авах вэ? Үгүй би одоо явна шүү дээ 4 цагаас. Тийм. 4 цагаас явж байгаа. Контракт араас чинь би сүгэ өргөн. Сүгэ өргөн яг юу хийж байгааг ойлгож байгаа юм. <laughs> Би бүгд сүгэ өргөн. Яа. Байж хад өргөх байсан гэж. Нүүрлөө чинь үү? Зааваа. Энэ ингээд энэ подкаст сонсож байгаа. Тэгээ үнэ илчлэгдлээ. Аа шүү амар нууц секс групп байж. Зүгээр амин шээс. Зүгээр яг явах гэжсэн чи хотлон секс нүс яриаш. За за хануугийнхаа спешиал дамжуулсан. Секс секс нөө Монгол зураг. Үгүй. Үгүй. Fuck. Эс чам бүр савшааж байгаа юм байх гэж байна. <laughs> Яа, Монголд үнэхээр амжилтгүй байла. Оросд ч шахсан. Оросд зэрэгтэй яг тэгж хэлж ирсэн шүү дээ. Ста Монголд очоо битүү аа. Юу ч ах. За одоо орцоо. Морко. Морко. Биш биш. Чи тэгээ хамгийн амар нэм байхгүй. Чи араа чи ойл явахгүй. Тэгээ 6 сар сэксдэг байхгүй. Тэгээ Монгол төрж ирчээд комеди нуух гэсэн чи манад комедигийн захидлын нэр Боо Батаа байхгүй бүр Боо Батаа бүх төрлийн Боо Тэгс чи ингээ яг ясэм дээрээ зүгээр ямар секс байхгүй шааж байгаа те нөө секс нөө секс айтуул шааж байгаа би үгүй захирлын нэр Боо Батаа байхгүй Боо Батаа юм тий бүх төрлийн байдлаар янз бүрийн бов олж явах хэрэгтэй байхгүй зүгээр л амар зүгээр бид эд ер нь даруухан байна уу те найз охин эхнэр мэхнэр дэгээс сарл ирсэн үү ирээгүй байгаа би одоо бүр битгэрч байна ерөөсөө юм шиг та гардагаас экстэй тэрч байна гэдгээр юу гэж байгааг бас ойлгож байгаа хэвээр ядаргаад тэгсэн маа комедийнхэн бүгд ер нь гёрлуудтай те Горлоттой шүү дээ. Тэгтээ хамаагүй тийж ярьж болохгүй гэсэн шүү. Захидлуудын зөвлөлөөс тий. Зарим нэг захидлууд бити тэгж хамаагүй яриад таа гэсэн. Аа, идэр бодол горлгүй шүү дээ. Аа! Чи яг нэр үдгээр юу ч ойлгож байгаа үстэй тий. Горлоо. Хата идрэх. Идрээ хамгийн гоё. Идрээ хамгийн мундаг нөхөд шүү. Ангуужаа хамгийн мундаг нэг пэйж үүдэг шиг тэрнтэй адилхан. Идрээ хамгийн лагн гэдэг пэйж нэг хэрэгтэй байна одоо. Идрээ. Идрээ л хамгийн бест юм аа. Идрээ. Идрээ их ухаантай залуу юм аа. Идрээ, идрээ, идрээ л. Гэтэ манайха нэг юм ойлгохгүй те яг энэ ч яг өөрөөр стил ахгүй те. Нэг одоо яг яг ямар ч хараалгүй гоё ярьж байгаа нь энэ л ч гэсэн гоё. Энэ л жинхэнэ комеди гэдэг жаахан өрөөсгөлтэй. Тэгсэн манай өдрөө хараад хэлдэг шүү дээ. Барал хэлдэг domestic гэж бодчих хэрэгтэй. Ирж үзээгүй ч хүмүүс байгаа. Тиймэрхүү янз бүрийн хүмүүс байгаа шүү дээ. Тэгээ би бол ерөнхийдөө оркуудыг аль манай найз хүн надад хэлсэн. Бэби оркуудыг чи өрөвдөлтөө гэж хэлсэн. Ээж бүр амар юу яаж ин амар байна. Ээж ахыг арх хүн бүр галзуурдаг байхгүй. Тэсэн чи яг нөгөө нэг хагсан бүтэн сайн тараад байгаа байхгүй читрүүчэнгууд. Тэгэд бичвэр юм тас байгаа тэнд. Тэсэн чи чагсан бүтсэн юм чи яа яа. Би наан тийм ээ яа яа. Чи сүнжэнгөө зулж байгаа гэсэн. Би шүн 5 гар сус хөдөрт болсон. Өдөр толгоос юу байсан? Жохон зулсан юм. Арх мэрх зулаа юу? Тэд нэр арх уусан. Найз нь пи ус. Окей. Усны гутал гутал шаац явж байна. Тэ өчигдөр Гэхдээ угс усны гутлгүй явахгүй би нөгөө нэг том битэй биш шүү. Пив яад юм бэ? Жог вайн зойн уул гэдэг. Би вайн ууч энэ ямар ядраас энэ подкаст юм уу эсвэл намайг хүмүүжлэх хүмүүжлэх лекц юм уу яа Хауардс дөрний шоу Хауардс дөрний чөлөөт ярилцлага гэдэг шоу ингээ манай нэвтрүүлэгт хамгийн анхны удаа ойлын орчин заадаж юу хуцаад байгаа юм бэ биш биш хэр чи Хауардс дөрний шоу шүү <laughs> хэр хэдийн хугацаанд ер нь тавьж байна Яг яг яаж тавьж байна да Хауардс дөрн baby yeah Хүү залгаадаа тайлаа. Утснууд дуурч дуурж шүү. Энэ утснууд дуураад миний утас дуурахгүй. Чи дэлгэцээ юу яац чи надад дэлгэцэж чинь гаднах нь хагарч юм уу? Оо доторх нь хагарсан. Оо. Аа. Ямар юм бэ? Юмгүүдээ явлаа да. За за тэгээд Оо би одоо Орс Орст одоо Москвад одоо хэр цаг агаар ямарх байгаа. Гоё ааш шүү дээ. Дулаахан дулаахан Монголоос дулаахан уу? Тий хөтрөх арай л болоог байна. Танаа тэр клуб чинь одоо яг хаана хэдэг вэ? Наа одоо нүүсэн газар би мэдэхгүй ч явж байна. Тий. Тэгээ Тэгтээ яг хуу центртэй л гэсэн л те. Центр гэдэг юм үү те. Аа центр аа централе улица. Хамгийн одоо гоё улица нь аль вэ? Арбатлах та. Ер нь Садова кольцо тэр чигтэл гоё доо. Кольцо. Арбат. Шин арбат, хууч арбат гэж байгаа. Ой, Москвад идэв лүү? Yes. Москва шүү дээ да? Тий. Москва хэдэн сая үнэтэй? Ой, бүр сомэний баг хэдэн тэдэн саяих нь баг 7 8 сая гадаад хүмүүс байдаг шүү. Тийм үү? Гадаад хүмүүс дандаа сурдаг, оюутан ажил хийдэг тийм үү? Ер нь одоо Оросд ер нь баяжсан шүү дээ, тий? Баяжсан. Оросд ер нь сайхан баян байгаа, тий? Оросд Америк мөнгөтэй баян байгаа. Миний хөш яг ямар ажил хийдэг лээж тэр талаар ярьж. Би ядуу. <laughs> Ерөөсө баяжаагүй. <laughs> Ядуу хөө сурах гэж байгаа тийм. Одоо сурах гэж байгаа. Гэтэ Юу, Российский экономический университет. Аа! Финансы и кредиты. Российский ой. Та, миний Маэстро дээр үнэрэски үнэрлэски ядаргаад чи. Заваа юм бэ? Чи боо угаас юм уу? Российский гэдэг чинь боониски гэсэн үг байхгүй юу? Чи боо угаас юм уу? Би боо угаачаа тос дүрхэж байгаа шүү гэж. За за. Боон тос дүрхсэн мэт шүү. Үгүй зүгээр шал өөр тос дүрх. <laughs> Бомны зориултын дос байд юм билээ шүү. Зүгээр just like чинүүд байт guys. Олено юу? Юу олено? Олено юу? Олено бомны дос гэж. Цэцгийн шүүсээр хийсэн. Наран цэцгийн дасаар хийсэн гэж те. Аминд юм. Бомд дэ аминд юм уу гэнэ. А бомд дэ витамин D. Би тэр охинд витамин D өгсөн гэж яах. Техник ардаа. Эний энэ Game of Thrones-ийн хүн мөн үү? <laughs> Цамцан дээр Game of Thrones-ийн. Орсын одоо тэгээд бид нэр Москвад очсон шүү дээ Оля. Тэгээд ш та нар ирэн ш. Тэгээд юу яд юм блүү 9 сард 9 сарын сүүлээр ч юм уу яг бигээр наашаа ирэхийнхээ өмнө юу яд юм блүү? тэнд өөрийнхөө спешиал хийх юм лөө гэж бодоод л чинь. Тэнгүүтээ тэрнгөөрөө Монгол залуу бид нэг байхгүй шүү. Жохон чи open mic хийгээч Монгол open mic. Нэг тийм тийм. Нэг гайгүй нэг 2 2 залууг ангатайг урдуур 5 5 минут гаргаад араас нь гараад тэгэж олон л ахал та. Гэтэ яг хаа. Тийм Монгол оюутнуудад а очиод биш шоунуудад орчин л та. Тэ очиос аягүй их ажил лээ. Нүгцэн тэгээс яасан ч нүгтгэв. За тэр их чих дараа. Аа. Ажилдаа авах сайн шүү дээ. Тэгэл ажилдаа ороод нөгөө одоо яг ямар ажил хийх вэ? Комедига хийн. Тэгээ давхар нэг би нэг юунд ажиллана хаа нэг санхүүгийн бус төрийн бус санхүүгийн байгууллага гэдэг лөө тэрэнд банк бус санхүүгийн байгууллага. Яа за за за энэ подкаст секс бус. Энэ подкаст явж байхад нэг инстаграм стори хийчихэл та төхөө. Тэг. За ингээд ойлоодо зориулаад бид нар бол бригада шүү гэдэг энэ. Что что мы делаем? Отужаем то же место. Бригада. За что что мы делаем? Би амар худлаа шахаад акцент нь амар худлаа нү. За ингэж жаад тэрэн дээр нь дарчих. Отужаем то же место, а? Дурак что ли, да? Зүр дарчих. Тэгээд дараа л болоо. Гараа. Гол дүүдэд. Андрей Панин. За. Сергей Безруков. А. Екатерина Гусева нар тоглосон. Аарай нөө. Үтсэн киноныхаа нэрийг хүртэл зээлж штэ. Ахио. Аа! Цаашаас нөө хараа сонсоо. Хэр сонсогч юм? Чангалда. Яг үг нь яг зөв. Машин доторх подкаст. Үтсэн киноныхаа нэрийг хүртэл зээлж штэ. Яа. На өлгөө залгаш. Катерина Гусиванаг тоглосон. Катерина Гусива эхнэр нь лөө. Үзэн киноны гаш. Оо shit. Энд дээр секси хэд шээ Бритни их чи. Оо. Ямар амар цагаан шаачдаг. Яна юм уу бэлтгэе цааш зүгээр матраш. Содено. На на на. Ясен ясен round and round. Ана на на на на. За за тэгээд. Окей. За сайн яваарай тэгээд. За баярлаа. Муа. Ирэхээр 10 сард ирэхээр чинь нөгөө хацрын нэс. Ай за за за. Хацар гэдгээрээ би өгцөгний хацар <laughs> гэж. За за бай guys хайртай шүү. Амжилт. Алаарай. За чи ч гэсэн алаарай. Би ч ална. Алаарай. Чи ч угаасаа алдаг хүүхэн. Тий би алдаг. Алсар том <laughs> алдаг хүүхэн. <laughs> Ядараад. Юугаараа яадаг хүүхэн. Аа за. Үнсээ хайртай шүү бай. Сайн яваарай. Алдаг хүүхэнс амар шээс үрээд засахгүй. Тэгсэж хийгээд энд урд ингээд маа хоёр найз сурц машин орцсонд тэгээд тэгсэн чи ойлоо чи дуу сонсоод анхаарал өөр юмроо хандуулаа гэхээр юу хуцаад байгаа юм би хамаг анхаарал алан дээр өгч дээ юу дуу гэж <laughs> тэгсэн чи анхаа ал гэж тийм байлаа шүү дээ чи бас <laughs> анхаар яг залуучуудын толгоонд яг орж ирдэг юм шүү дээ анхаар ал Ал. Пүс что ли? Арсар пүс юу гэдэг лээ? Вагина. Вагина. Аа. Киса. Ямар муухай. Писта. Писта. Нэр писта шээ. Каспар хамгийн бодри бодри. Хамаагүй угаасаа би ховор стөрн байна. Намайг ховор стөрн. Намайг ховор стөрн гэдэг. За ингээд бай хайртай шүү бубай бубай бубай. Оли столи амар гоё амар гоё өгзөг мөгзөг гарцсан шааж те. Мангар том харын өгзөгтэй адилхан хад ирэхгүй шаацсан явж байна. Бабай. Бабай бабай сайн яваарай. За ингээд дараагийн ажиллагаанд оръё. <coughs> Хайчгаа. Би нэг ажиллагаат ардын ирэх сонингийн байран дээр хоёлаа нэг залуутай уулзсан. За тэр ямар учиртай залуу билээ хөшөө. За манай солонгосын төртэй холбоотой нэг залуу байгаа. За очи уулзъя. Тэгээд ерөнхийдөө ардын ирэх сонингийн газар чи одоо зөвөн гарч иргэн. Чи юм идсэн юм уу? Мань өлсөөлөө. Хоёлаа юм идэ. Эхлээ юм идэх юм уу? Дараа нь уулзах юм уу? Эхлээд уцаар ирээ. Нөө мэднийг үлдэнд одоо украинский байна. За ажил дээр байна уу? тийм үү? Аа би энэ хөгжим бүжиг дээр байна. Тий. За тэгээ танаа наа наа тавирч нэг гайгүй хоолны газар байдаг уу? Тийм үү? За зар дээр ард дээр ихийн байрлал яваад чи. За. За. Юу болж ийн гшөө? Ард дээр ирлээ явцгаа. Шууд явах уу те? Шууд уулзлаа. Окей, за. Уулзчаад Holiday. Holiday. Holiday. Holiday. Holiday in Dorj Holiday. Nagumi нэг орж Holiday. Sakura бол тонгортол чухал процессор. Аа за хоёул тэр дуугаа эзэн их юм бэ. Ийшээ ирэх үү? Үгүй. Хаашаа ирэх юм? Аа энийг цаагуур нэр. Цаагуур нэрх юм уу? За окей. Сакурагийн дуугаа хиймээр л шүү. Бид нэг гудамжны эзэн гэсэн. Бохор мөн хүүсэн, бохор нэр зүүсэн мөн хүүсэн хитэн бизнесмен Gangsta Services гих утга яасан яасан гих юу юу жил хүнд гаруудад нүдэндээ тавиулсан тэн гангста сервисээс өвлөж ирсэн гэн үүдэн шүүдэн шүүдэн зуулган яасан яасан шууд тэр бам турба яагаад тийм аим гангста дуудаад байна түүхий зарж ирсэн чи түүхий турбаатсан те түүхий гэдэг нь одоо юу ч юм те Хунцар мунцар янз бүрийн тэ төмөр лаац тушааж. Бэкри бол 40 мянган чухал процессор одоо дооны хийхдээ яг л профессор. За манай рэпер хүн бол ийм л байдаг юм байна. Би бол одоо ингээд санааг нь бол одоо сакурагийн дууша <laughs> энийг санаа бол хальт ирсэн. Нуулах гэсэнгүй шуудрах хэлье. Өвөл сакурад удаа өднө гэдэг бол үнэхээр алаан. Очор сакурад өднө. Ээж аван зайлбэрн зарим замаас холборн. Холборн ээж аван зэлбэр нь ясан ясан мэдхгүй яасан юу? Одоо идэх сэтэлтэй. Аа. Сэтлүү. Сэтэл идэж юм гинтэргийн олбогдлолтой үг байж шүү дээ. Шунхай шунхай сэтлэр гэж. Одоо ингээд тоол идэх сэтэлтэй. Сакура тоол идэхин тул бөксөө дааруулах шаардлагатай. 25-ны 5 дахь өдөр шунхаан сэдлэр спешиал хийх сэдэлтэй биш шунхаан сэдлэр спешиал хийх зорилготой гарсан байна ойсор дээр хаандлагатай гарууд Сакурач мөн сайхан удаантай шүү бас л. Олон хүнийг бас тэжээж байгаа сайхан газар шүү. Яг нэг өрөө юундаа л ингэж байж л өгдөг тийм. Тэр нь гоё. Монголчууд чинь давраа шажтэй. Монголчууд чинь давраа ахгүй юу? Илүү ашиг болох. Тэ амар давраашаага тэ хүмүүс нэг тийм амар ядраатай тэ эднийх яага и баримт өгдөг юм алтак явж байна. MC алтак энэ хаана MC алтак аа Од хүн ч бас ирж. Тоодгүй байна. За за за ойлголоо. 38 хулдагаа гэж тоглож байгаа. За, previous signal чинь. Улаанбаатар замын хөдөлгөөн бол яг л хүн хүн нэгдлэн үе яасан яасан нандартаа хүмүүсээр чамаг зунгаар тал руу чи эргэлтэн. Ер нь манай Улаанбаатар тийм. Чадахгүй байна. Яг ам ажиллаад байна. Яаж тэгж фристайл шат юм бэ? Мэдгүй шүү. Санаагаараа шууд шаад юм шүү. Яг сүүл холбоотой нь ягаал. Сүүл холбот юм уу? Толгоо холбот юм. Сүүл холбот. Сүүл холбот юм уу? А за бас рэпер хүн биз. Толгоо бүр бонус л та. Бүр амар шаан гэсэн үгтэй. Гэтэ Gmail дэгдэж шүү. Big G. Big G. Би бол Big G. Тэр яаж га гинт Big G болсон бэ? Зүүн гар чи юу? Жин нэмэдэг шүү. Зүүн гар тийш эргэн. Зүүн гар тийш. Зүүн гар тийш эргэх энэ хандлагатай хориотой болсон нийгэм яасан ингэсэн яасан хор яасан хийсэн гэж чиний гим миний фристайл үнэхээр суух шаадаг за кристиан агуулаараа шааж байна Moulin mon cochon avec quoi ce soir Moulin mon cochon avec quoi Get Low East Side Boys-ийн дуу Lil Jon-тай хамтарсан Underground 2 одоо ТС-ийн тоглоом ээ. Байна тэрийг хэлгээ марц. 8:30 мууч ч юм уу тэгэл 9 гээл гараа. Сонсцгоо. Дөрөн дөрөн. Оо! One more time. Get low, get low, get low, get low. To the window. Yeah. Yeah. Зүүн айл руу 100 явдаг. 100 айлын уул зурд байна. Золоо захирал явж байна. Манай подкаст бас яг зам дээр ингээд яг явж байгаа болохоор юм юм болж байна л та тийм. Тийм дуу явж байна. Нэг өдрийн ажил төрөл ямар хөө байдаг. Бүх юм явж байна тийм бид нар Тэгээ өнөөдөр бол яа харахгүй би яг эрт маргаашийн спешиал бэлдэх гээд эрт тарчлаа. Түүнээс шул ажил бол ихтэй байсан. Би яах вэ зүгээр. Маргааш бас ерөнхийдөө бэлдэнэ. Маргааш чангаал бэлдэе гэж бодож байна. Тэг под спешиал энэ бэлтгэл яах вэ? Би яг зүгээр нөгөө нэг нэг өмнөх хоёр дахь нэг ярих юмнуудынхаа нэг яг зүгээр нэг хэсгүүдийг ярьж үзсэн чинь нэг ойролцоогоор нэг 20 минут болж илээ. Тэгээ одоо 20 минутын материал бэлтчихэд тэгээд ерөнхийдөө бас хэцүү л дээ. 20 минут чинь ингээд яг яг 20 минутанда бүр хаашаагаад яг энэ л дээ. Цаг гүнжээг эхний 20 минутанд хамаг гоё юмудаа хийчихвэл хах шаадгаараа хах шаа хурдан темптэй ч юм те. Тэгвэл юм бол ингээд цаашгаа хий болчихсон. Энийдээ алдчихна те одоо юу те. Сунгах систем шүү те. Сунгага бас яг ингээд юм гоё. Панчаараа энэлгээл ах хэвээр те. Бас асар их юу ах л та. Би одоо мангар ачаалттай одоо хааш яах вэ? Зү ирэчихв ачаалтаа байх болов гэж бодоод байна л да. Ачаалтаа дээрээс гэр бүлийн амьдрал тэгээд архивтай тусамжуудтай тусамжууд эдгээр яг ингээд юм хоёр сэдвийг мангар уртуул гэр бүлийн яриад ахгүй яг дандаа хольж ярьсан юм лээ. Нэг гэр бүлийнхаа тухай ингэж ярьж байгаа л инээлгэж байгаа л тэмүүдэд одоо арх мархтай босод өөр сэдвүүд рүү гараад буцаад гэр бүл рүү гараад ингээд ер нь бол Төгоогийн спешиал маш гоё болсон. Аа. Энэ хэвдэд Ардыг соринж гэнэ үү? Өнгөрцөн тэ хоёлаа. Хоёул энэ авд нэг машины тавьчихыг бодъё. Тэгээ явъя да. Энэ яг энэ. Оо хтэйш машин арт. Энэ шиг тийш нь оруулаад тавьчих л та. Паркинг гэж шүү дээ. Yes та. Энэ гарах гэж байна шүү дээ. Уи уи гүэр уи гүэр. Наатай янаач өнгөрсөн хөш. За тэгвэл тэгт. Гаргачих хэвээр машина тавих газар Монголд ер нь асуудалтай шүү. За хөшөө жоохон байж л та хөшөнч бити ингэлдэ. За одоох одоох одоо маань зайлаад үгүй одоохон зайлаад үгүй. Зайлаад үгүй. Энэ нэвтрүүлгийг бас гадаадаа залууч сонсож байгаа юм билээ. Подкаст уу? Юм гоё юм бэ. Тэг хантай байдаг гэж хэлээ. Хөөх хөдөө бас болж штэ. Тийм үү? Бантан цөөн мөв байж байгаа. Эргээд подкаст дээр уулзъя залуусаа. За тасалчих тэгвэл. За. За эргээ ирлээ яг л Game of Thrones шиг. Ашиг. Сая сүүлийн анги анги чамд ямар санагдсан? Их явах лөө. Зүгээр тэгэр явж байгаа. Сүүлийн анги дээр сүүлийн тагаа гарч ирэл тээ. Улам панаалтай болоод байна гэж ерөнхийдөө харж байгаа. Magical болоо шаагаад. Тий, улам magical. Зөв нэг вагийн жад шитэн хөтөл ууг нь алчдаг шээс. Йоо. Нөгөө нэг амар хайплаад бүр ингээ Тэгээ хөөргөөдс нэг луун зүгээр нэг жадны бацсан байдаг шээ. <laughs> Жадны бацсан. Тэ? Яаж байгаа юм бэ? Game of Thrones everybody. Анх эхэлж байхдаа тийм амар юу байгаагүй байсан. Камера. Ломо. Гэтэ тэр нөгөө нэг мөсөн зомби хүмүүс бол байсан те. Тэ анх эхэлж байхдаа бол White Walker-оос эхэлж байсан. North of I saw I saw I saw I saw the whites гэж эхэлж байсан. Хамгийн ихний син бол тийм. Аа Game of Thrones spoiler alert сүүлийн хамгийн сүүлийн season final-а одоо л одоо ирэх одоо энэ 7 хоногт гарна. Тэг дууслаа шүү дээ. Finale season finale. Тэгээд жил хүлээж байгаа л нэг Тэгээ 10 сар зураг авалт нь эхлэх юм байлээ. Дараагийнх нь одоо season 8. Одоо season 8 бол бүр ол бүр баг ангитай байх юм гинлээ. Тийм тэгээд одоо Game of Thrones ерөнхийдөө дуусч байна. Өгшөө өвөөнөр болол тэгээд. Ном нь ном нь бичгдээ дууссан тийм. Ном нь бичгдээ дууссан. Гэтэ одоо дахиад хоёр ном гарч байгаа. Ice and Fire юу ичгэлээ? Ичгэлээ. Аа энийг гоё. Ice and Fire биш ээ. Тийм нөө нэг цүгцний байгууллагын ажилтнаар явж байна. Аим э, гой гой залуучууд э, гой гой зураад аим э, гой гой. Чанартай боловсрал ядуурлыг устгах. Нөгөө нэг үсгэлэн зогсоох. Нөгөө чиглэлүүдэд тавьсан явж байгаа хэвээр. Чанартай боловсрал нөгөө эрүүл улс мус юу гэдэг лээ. Байгаль орчим орчин. Аа. Нэгдсэн үндэсний байгууллага. United Nations. Аа, одоо тэгээд чи спешл дээр яг Ялах уу? Бид шинэ юмнууд ер нь хэрэг бичиж байна. Шинэ юм тэгээд Шигийн спешлээс яг зорилго нь юу вэ? Яг цаг цаг нэгдгүү л гэж бодож байна. Хаалын Хаалын гэж болохгүй байгаа. Мэдээж шоуго гоё хийхийг л бодож байна. Шинэ юмнууд аа ер нь ботсон юмнууд зөндөө байна. Одоо яг бодож исэн юмнууд аа яг цаасан дээр бол буулгаагүй. За ингэж яридэ, ингэж яридэ гэсэн сансан юмнууд бол байгаа. Тэгээ тэдрийгэ мэдээж ухаж олоод бичнэ. Тэгээд яг чи яг инспирэшн хаанаас авч байна? Яг энэ ярианы одоо тий сэдв тиймэрхүүнүүд одоо бол ерөнхийдөө бол нэрээ комеди яриад нөө. Одоо бол ерөнхийдөө өстой ойрд бол өстой үтсэнгүү нэр. Сүүлийн 1 2 сар өстой юу ч үтсэнгүү. Би ч бол Gotham тэгээ Laugh Factory тэгээ ер нь үздэг л дээ. Тэгээ хусахын хусаал. Хусахын ч гэжтэй тэгээд нэг санаа авахын санааг нь аваал тэгэл шууд жөөхөж хусч болохгүй. Болохгүй учраас тэгэл хусах чинь амар онцгой харагдчих тээ. Тэгээ ер нь бол хус хусаад яа. Хусныг мэд мэдгэлээр бас жоохон зүгээр онцгүй юм. Тийм хүмүүс мэдсэн байх онцгүй. Манай open mic-ийн зарим гарууд бас уссан байлээ. Нэг одоо Олигийн манай ээж өнөөдөр энд ирцэн байгаа гэдэг ч юм уу те. Усаал те. Усж байх жишээний. Тэгэл эсвэл одоо Америкийн нэг Laugh Factory дээр ярддаг нэг комедианы жокийг орчуулаад ярьж ах шиг те. Тиймэрхүү юмнууд бас ойрын хөдөлсөд үзэж чадахгүй. Тэдрийг үзэхлээр яг тэр жокийг ярих гад идэх болчиход байт юм билээ. Тэр бүр нөлөөлөл нөлөөллөд нөлөөлөлд нь ороод. Тий, энэ хүн инээлгдэг гэдэг тийм нэг тийм юм сураад. Аа, өөрөө ингээд нэг эргүй юм бодож байгаад ингэж ярий гэж бодхолэр тэр нь яг өөрийнх нь материал болохлээр хүч султаа ч гэсэнтэй хүн инээлгээд байгаа. Тиймэрхүү юм ажиглагдаж байна. Одоо сүүлийн үед бол аа тэгээд яг нөгөө монголчууд жижигхэн юм л да. Би сүүлийн үед гэж анзаардаг. Жижигхэн нэг юу монголчин ер нь жижигхэн учраас нөгөө би би нэг айгүйх сток хийгээд мэдчихин. Тэгээ нөгөө одоо юу гэдгийг яг нэг танихгүй хүмүүс ирсэн байсан ч гэсэндээ яг найз шигээ санаад ингээд найз найзуудтай юм ярьж байгаа юм шиг ингээд амьдралаа ярихлаар тэр хүмүүс ингээд жишээлбэл миний талаар ч юм уу чиний талаар ч юм уу тодорхой нэг ойлгомжтой байхгүй одоо юу гэдгийг ойлголттой байхгүй тий. За бата юу гэдгийг за тийм тийм дүүтэй ийм ийм хчтэй ийм гэрүүлд идэг ингэдэг тэгдэг гэд ерөнхийдөө ойлголт байдаг тий. Дуулдаг ингэдэг тэгдэг гэд ингээд бэж идэг баг. А намайг орохлоороо бас юу гэдгийг ингээд ингээ харангуй за хана бол нэг ингэдэг тэгдэг тий. Энд тийм нэг юм юм зөөгөө явж идэг мовж идэг гэсэн шиг тийм байдлаар мэдээд байгаа байхгүй. Тэгээд нөгөө мэдж байгаа учраас тэр мэдж байгаа юм энэ дээр ингээд дөрүүлүүд ярингууд хүмүүс ингээд төсөөлөл нь илүү их аваад Тэгээд нөгөө төсөөл дээрээс инээлэгдэг цэг үүсгэж. Тий, тий төсөөл дээрээс иnéэл инээлэгдэг одоо тийм нэг шинэ одоо стайл гараад байна шүү дээ. Одоо манай амрагийн стайл тий төсөөл дээрээс хах шаадаг тий. Энэ чи ер нь төсөөл Тий төсөөлж шүү дээ. Ерөнхийдөө толгоонд нь тэр жокийг ингээд ерөнхийдөө ингээд ингээ явж исэн байхгүй тэгсэн чи ингэсэн гээд үйлдэлийн бүгд нь толгойг ингээ суулгаж өгöd баг. Тиймэрхүү юмнууд бол ерөнхийдөө их сайн бууж явах шиг байна. Тэгээ би одоо л нэг баавныхаа очрыг олж явах шиг штэ. Тайзан дээр нэг баг багаар. Гэтэ боовыг бол хизээч яриахаа зогсохгүй гэж боддог. Зөв зөв. Э, Уус энэ бол яг зүгээр дуусахгүй их ундраг واخхой. Бовноос гарч байгаа ундраг гэдэг шиг. Гэтэ нэг залуу тэгээ битсэн байлээ сая нөгөө юун дээр хэлээд миний тэр нөгөө балеттэй бичлэгэн дээр урлагийн хүмүүжлэгээ бичлэгэн дээр нэг залуу комеди гэхээр л юм боо бүхс ярьдаг юм. Би ч гэсэн чадна шүү гэж аахгүй. Тэг хурж ирээд чадна ч. Тэгэхээр тий, ер нь бол хурж ирээд чадчих болно. Open mic манайх нэг өдөр болно ярьж байгаа. Гэтэ би шүүж байгаа. Нэг тий, тэгээд би энэ дөр бол амар нээлттэй шүү дээ. Яг сайн байвал тэгээд би сайн байвал үлэм төшөрхөсөр аргагүй шүү дээ. Би ямар тий, ямар нэг атаархгүй юм байгаад байгаа юм шиг харагдаад байна. Надад бол тэрийг тгийж явлаа. Тэнгүүтээ яг үгүй тэгэхээр ингээд зүгээр л ярь би ч гэсэн чадна шүү гэж байгаа байхгүй тий. Тэгэхээр өөрт нь амар амархан харагдаж байгаа байхгүй миний хийж байгаа юм. Тэнгүүд яг амархан харагдаж байгаа гэхээр амархан гэсэн үг шүү байхгүй тий. Тэгэхээр залуусаа тий. I just make it look easy. Аа өнгөрөх гээд байгаа юм шилтэй. Үгүй хүмүүс би бол ингэж хараад байгаа. Энэ ч одоо тэгээд нэг тийм атаархад ингэж хараад байгаа. Тийм бас тийм атаархад байх шиг үн тий юу гэдгийг одоо юу гэдгийг бүр атархал байдаг. Тэд нар ингээ хүмүүсийг инээлгээд одоо ингээ гоё нэр хүндтэй ч гэдэг юм уу те хүмүүс таньж минад ингээ гоё болоо те. Тэгээ олон охтууд ирж мэрээ те амар шаалмаага те. Би тэднийх амар гоё гоё байгаад байгаа юм шиг байгаа байхгүй те. Би юу гэдгийг нэг трендинг болж молол те. Эсэн шидийн байдлаар яг тэр талаас нь харахгүй байвал те. Тэгээ өөрөө яг трендинг болж чадахгүй болохоор юу гэдэг юм хүмүүс татархаад одоо менюс татархач гэж юм. Тийм болохоор тэр атархлаас нь үүдэд нөө сөрөг комментүүд явж эхэлдэг. Нэг тийм жоохон харлуулах хорсол өтер байт. Тийм нэг тиймэрхүү юмнууд яваад идэг те. Нүгдэг чи. Дандаа боов ярьдаг ч гэдэг юм уу. Тэсэн чи тийм үү. Гэхдээ ер нь ингээд нэг амар амархан юм биш үү ингээд нэг хүмүүс ингээд яг ингээд нэг жоохон тийм юу гэдэглээ тийм эрсдэлтэй юм хийгээч гэдэг юм те ингээд нэг тийм анх удаага юм хийгээч юм уу те ингээд нэг алдаа гаргаач юм уу яаж яах тэрийг ингээд шүүмжлэх амар амархан байд юм шиг өөрийнхөө проблемыг ингээ проблемнаас нэг хэсэг зур ингэж нэг ангижирдаг те нэг өөр хүнийг ингэж өөрт нь асуудал зөндөө нэ нэ нэ гэж нэг жоохон нэг тэгээс нэг зугаацдаг нэг тийм таашаал авдаг тий эдгээр боо бүхснээс өөр юм мэд тэрүүгээр ингэж комментиг бичиж өөртөө тэр комментэн дээр reply дээр нь хэрэлдэж те өөрийгөө мэдэрдэг те ёо хаста яг тэр яг тэгээ тэгсэн чинь би тэгэж коммент өчөөд тэгсэн чинь тэгэж яа юм даа яг үндэ хаста компьютерийн хард өвдгэн сонцсон дотоод дотор өмдтэйгээ сууж байгаа шүү дээ. Тий, гэртээ гэж яах вэ? Өвдгэн уушиг болцсон уу? Тулгааны. Яг тийм хүмүүсийг одоо байтглаа дөө. Гэтэ ер нь бас хай өвддөг шүү дээ зүр сэтгэлтэй болохоор тий. Үнэхээр ичих булчирхай агшаа дууссан байж болно. Гэтэ өвддөг шүү дээ бас хай. Тий, яг үний юм дээр л өвддөг юм л та. Аа! Тийм шүү дээ яг жинхнээсээ яг яг шүүмжлээд яг амар ухаантай шүүмжлээ тий та нар ингэж яаж нэг ингэж ингэж ингэж яг хилэнгүүд яг нэрээ тийм шүүгээ яг тэр амир өвдөө шагаад өгдөг. Яг зүгээр нэг тийм алиа тийм зүгээр тролл комментууд бол яг нэг өвдөхгүй байхгүй зүгээр аа за зин угаасаа худ өстэй. Тийм улам улам одоо зураг инээ төрөд байхгүй. Яг ингээд яг бүр голын олоо хилцсэн юмнууд бүр яг пста гэж яг. Гэтэ яг тэр бол яг зөвлөлтөө тиймэрхүү шөмсөл бол бид нээлттэй байгаа. Тэгээ хүн чинь угаасаа л тэгэл хувьсаал хөгжөөл явах хэрэгтэй шүү дээ тий. Тэгэхгүй ингээд нэг хэвээрээ комеди бол яг ийм байдгийн ингээд яг ингээд зуурлцаад байгаа. Юм хөгжиж чинь дөнгөж комеди ч гэхгүй тий. Ер нь бүхэл юм тийм байна шүү дээ. Ямар ч хөгжихийг хүсэж байгаа хүн бол тэгэл юм хөгжиж чинь дөнгөж эхэлж чинь тэгээ яг иймэрхүү байдлаараа яваад хөгжсөн ч гэсэндээ яадгийн яг монголчууд л садар юм дуртай байгаа биз би бол тэгж бодож байна. Заавалчгүй бид нар заавалчгүй дургу хүмүүс гэж байхгүй зүгээгүй тэр байхгүй тий. Тэгээд заавалчгүй бид нар тийм ахуйн жоок ярих ёстой юм уу? Юу гэдгийг тий. Тийм ахуйн жоок ярих гэдэг юм уу тий нэг тийм. Тийм нэг тийм агаарын юмнууд ярих ёстой. Яг тий тэгэл хүмүүс бид нар одоо жишээлбэл ингээл боо бүхсөө яриад юу гэдгийг тий. Хүмүүс тэрэн дээр нь илүү хинээдэг шүү дээ. Яг гудлын ярьж байгаа. Яг өндө тэгдэгтэй. Яг ингээд яг ингээд бид нар бас тэгвэл өөрсөнд нь асуудал байгаа байхгүй. Тийм биз дээ. Яагаад ахуй жоокн дэр инээдгүй юм? Яагаад зүгээр л хүний нэрний талаар жоок ярьж хат хүмүүс нэг инээхгүй. Хэ хэ хэ хэ гэж инээнгүүтээ. Тэнгүүт яг порнод боо бүхс ярингууд хүмүүс амар их инээдэг. Тэр тэр бол угаасаа нөгөө бид нар нөгөө ярьдгүй нийгмээрээ бас жоохон табу табу сэдв штэ тэр жаг 20 тас сэдв те. Яг тийм болохоор л яг илүү тэгж яг секс яг амар тийм нээлттэй Монголд ямар ч юм те одоо нуу чаах юм байхгүй. Нуу чаах юм байхгүй юм чим чөлөөтэй нийгэм байсан бол нэг тийм сонирхолгүй л байгаа. Одоо тэр юуг харж ийн өнтер нөгөө секс бол нэг тийм сонирхол. Одоо энэ нөгөө э, дэлхийн нийтээр нэг юм трендинг болоод сая би нөгөө юу Касим Жимигийн нөгөө YouTube дээр channel-ийн нэг юм үзчихсэн чинь ингээ нөгөө э, UK comedy бас юун дээр ингээ байхгүй видео шинэ видео гарч байгаа. Амар чөлөөтэй. Тэр чөлөөтэй үеж байгаа нэг жоохон зүгээр ингээ та энэ залуугийн тэ энэ залуугийн ингээ бэлэг хэрэгтнийг одоо ингээ бариад гадна талаас нь. Тэгээ бариад ингээд тэгээ энэ гүү энэ залуутай унтахгүй гэдгийг шийдэж чадахгүй гэдэг. Зүгээр л Касемжи юу? Тийм, Касемжи биш ээ. Касемжигийнх биш ээ. Тэр чи юу British comedy тэрэн дээр. Тэгээд тэгсэн чинь мангас чөлөөд байгаа байхгүй тэгээ англи хөхнүүд. Шууд ингээд бариад те. Шууд бариад тэгэл ингээд энэ хар залуу байна, энэ шар залуу байна, энэ дээр ингээд. <laughs> Зарим нь бүр шууд ингээд гадна талаас нь барихгүй шууд бандаш руу гараа оруулаад барьж байгаа байхгүй бүр. Тийм чөлөөтэй байхгүй. Одоо Монголд ингээд зүгээр ингээд гадуур алхаж байгаа шоу яг болгол дээр чинь жоохон шоу бол тий 50 л дүүж болно за Монголд явж байгаа зүгээр юу гэдгийг хараа би боовтой гэд ингээд зур одоо юу гэдгийг би тэгж хэлэн штэ тий Тэгвэл баг хажуугаар явж исэн эмэгтэй энэ мэдрэл муутай юм байна энэ намайг хүчин тхийл завдлаа гэж цагдаад тий амар тий зовоод тий өөрөө боогүй юм шиг юу авах бах тий нөхөртөө одоо юу гэдгийг найзаар боогүй юм шиг л одоо би бараг л дэлхийн хамгийн онгон хүүхэн мөхөнгө орилж хашгираад бүү юм бол. <laughs> Тэгж магадгүй зүгээр би зүгээр л тэрийг зүгээр жишээ авч хэлж байгаа юм тэгээ. Манайх бол Монгол хаалтаа хэврээд байгаа. Тэгэхээр одоо нээлттэй болохын тулд ер нь юм нээлттэй үежж хөгжж штеп. Тий, тий. Нээлттэй үежж хөгжж штеп. Яг тэр хаалттай хүмүүсийн сэтгүүдээр тоглодог улгаачд байна те нэг улмаа мулмаа те бүр нэг бүр зээл хүмүүс шүү дээ хог шаарнууд энэ сэтгүүл зүү үнэхээр новш болцоо бид нар улмааг зүү өгөхөөс гэж бодож тэр нэг түүхэд нэг тосгонд очоод Тэнгүүтээ юу сэрийн зүг рүү шууч нисгүй байна мэн. Тэр гиш яаж магад намайг оруулсангүй тэр гиш яа турк зүгээр нэг тосгон шаажсан шээ. Тийм хүнийг одоо сэрлөө ороо толгоогоо дастуулчихгүй гэж. Тий, тий тэр хүнтэй зүгээр албаар тэр заашаа. Тоглосон шүү. Улмаа Стам бүхээр Стам нь үзгүй байла. Бидний бол жүжиг байгаа. Энэ бүхэн бол жүжиг. Үүсэг инээлхийн дулталтай гэж ярьж байгаа шүү. Би улмаа ахтай хайртай шүү. Тэ нэг тийм сайн нөгөө нэг барахгүй ахтай асууж байгаа гэж байна барна шүү дээ. Урмааг оо тийм үү? Зүгээр л чи цухтаал гөөчгэд байна. Барьч. Би ч бас л ер нь үзүүл үздэг насандаа л байгаа л да. 28 нас ч бас ер нь баргийн юмстаа үзүүл үзгээр л нас л да. Би таван. Яг нэг тийм ааг нь амтгшсан те нэг нэцэрлэг сонгин шиг. Тэгээд их тийм сая нөгөө нэг энэ монголчууд бас амар гомофоб хүмүүс бас их байна те ер нь нөгөө нэг нөгөө тэр сая нэг зөвүүн яран тэр били мөнх гэдэг нэг Яандыг залуу орсон байлээ тий анзаг трансгендер залуу орсон. Модель залуу тий. Тий орсон байл. Харсан. Охин ч юм уу. За whatever тий. Юу тий whatever тий. Гэсэн чинь сэтгүүлч тий. Нэг TV5 нэг сэтгүүлч бүр яагаад телевизээр ийм хүмүүсийг гаргаад байдгийг хүүхдүүд энийг чи хараад буруу ойлголттой тий. Хүүхдүүд одоо тэрийг хараа гей болох юм шиг юм бичээд байгаа байхгүй юу. Тэрийг тэгсэн чинь доор нөгөө нэг манай Монгол нөгөө Монгол одоо мэс эми омогч орж ирээ тий. Тий штэ, үнэн штэ. Тий Чи өөртөө мундаг сэтгүүлч. Бараг алан талан өдрийг шахаад. Пестаг тааралдуул зодно гэж байна. Тэр яг тийм сонь те. Яг өөрөөсөө өөр хүнийг ойлгохдгүй мүү эсвэл яагаад тийм нэг гүг ойлгохдгүй мүү гэж ойлгох албагүй байхгүй. Би бол тэгж боддоо шин. Чи заавч гин хүнийг ойлгох гээд ойлгох гээд шаардлага. Яг нэг өөрт одоо яг надад ч гэсэн яг байгаа ойлгоод байгаа байхгүй. Надад ч гэсэн байгаа энэ одоо ухамсар те ингээл яг аз жаргалтай амьдрахыг хүсдэг энэ хүсэл эрмэлзэл энэ хүн яг энэ хүн ч гэсэн байгаа гэдэг яагаад хардггүй юм бол зүгээр ингээд нэг баг алдчих болох юм шигтэй бүр хүнийг бүр тийм амар тэр хүн одоо юу гэдгийг тэр хүний амьдрал бол нэр чамд ерөөс огт байдлаа байхгүй байхгүй. Тэгээ тэр хүн юугаа хийгээд амьдрж ийн чамд өгнөө лаага айднөө хамаагүй. Тэр хүн хамгийн гол нь яг нэг юм чиний амьдралд гай болохгүй байх хэвээр. Тэр нь одоо физикли өөрсөн шидийн байдлаар тий. Эрхэнд халдахгүй. Чи эрхэнд чи халдахгүй. Чиний одоо урд чи алхаад чамайг дөгөөж унгаахгүй тий. Тэгэл амьдчих хэвээр байхгүй. Тэгж яах зүгээр юу гэдгийг тэр хүн зургатаар гарвал гарч илээ гэлээ тэгэл лайш тий. Чи ил өөрийнхөө хүүхдүүдийг тэр зургатаар үзүүлэхгүй байх. Сувгаа солиоч. Чи сувгаа солиоч тий. Удирдлагагүй юм байна. Заавалчгүй сөөслөөр манайхын сөөслийг их буруу хэрглэж байна одоо юм. Тий зүгээр нэг тийм гомдлын талбар юм байна шин тий нэг тийм энэ ингэчлээ нэг тиймчлээ гэж. Дандаа нэг тийм гоншгонсон ингээд тий Adam Hunter. Adam comedian Adam Hunter. Аа, тавьчихсан шүү дээ Adam Hunter гэдэг. Алив. Come on man everybody. Adam Hunter. За илүү байна. За тэгээд 31-нд ирж байгаа. Үлдсэн. Фонтоны тийшээ тавьчихсан. 31-нд уулзсахай залуусаа. Эби comedy club-ийн хажуугаар явж байна. За илүү 10 гар тийш эргээ явлаа. Тэр одоо хоол идэгч юм тэгээд. Гэтэ ер нь бол тиймэрхүү хүмүүс бол яг тэгэл үхэл дуусна дөө. Тэг ер нь нэг ер нь ингээд байгалийн шалгарлаараа гэх юм. Би бол одоо юу гэдэг манай подкастыг сонсож байгаа залуучуудаа тий бас одоо юу гэдэг бид тэрийг ерөнхийдөө заа ерөнхийдөө нэг зарим нь худлаа юм шаалаа, зарим нь жах үнэн л юм шаалаа гэж бодож байгаа хүмүүс зориулаад илмээр байгаа хөөхгүй. Хамаатныхаа доместикуудыг тий ер нь нөлөөлөх хэрэгтэй яг тийм оркуудад бол дуу хоолой бид нар л одоо нөлөөлөх хэрэгтэй байхгүй наач оркууд амар дуу хоолойтой байгаа даах тий оркууд дуу хоолойтой байгаа бид нар болохоор зүгээр оркуудыг зүгээр давраагаад байгаа байхгүй жоохон нэг жоохон нөлөөлөх хэрэгтэй тэгэхээр та орк биш шүү тий эн чи ингэдэггүй шүү гэдэггүй шүү гэдэг. Тийм наа чин бол буруу шүү гэдэг. Шууд буруу юм нь хэлэх ёстой Тэр хараал ийцэн ичиж зовох ёстой шүү. Хинт чирэггүй хамаатныгаа игч мэгчтэй бас хэлэх ёстой байхгүй тий. Тэ та одоо юу яриад байгаа юм бэ тий? Тийм өөрийнхөө ажлыг хийлдэ та одоо гэр орны цэвэрлэн шүү тий. Бити ингээ хадуур худлаа үний юм яриад яваад байгааг хэлэх ёстой байхгүй. Яг тиймэрхүү байдлаар бид нар нөлөөлөх хэрэгтэй шүү залуусаа. Тэ тэр нөлөөлөлийг гэрүүлээ. Аа гэгэрүүлээ аян тэгээд за залуусаа тэгээд манай хануугийн спешлыг маргааш ирж үзээрээ алаан болно мэж ойлгоод байна. Алаан болоосай. Алаан болно тэгээд тэр бол тодорхой. Тэгээд та бүхнийга энэ подкастыг сонссонд баярлалаа. Дараагийн шүн нөөргүү хонон. Маргааш чинь миний спешлтэй. Тий 25. Өнөөдөр л байгаа юм шүү дээ. 24 л. <laughs> За за хоёул юм хэдий. За тэгээд баяртай залуусаа баярлаа. Баярлаа. Low podcast орноо. Ер нь орноо. Подкастт ер нь зочдуудыг гой гой өрөх хэрэгтэй. Дараа нь гой гой гаруудыг цөмөр гой студидтэй болоод подкаст хийж болно шүү дээ. Энэ бол зөөр яг явуулын станц шээ. Тийм, ерөнхийдөө явуулын <laughs> станц шээ. Гэхдээ студидтэй болоо шавал бүр л гоё шүү дээ. Камер амар тавьж байгаа тийм. Howard Stern style. За за за bye guys. Bye bye. Чика чика bye. shit. Grew around my Uncle Mac, told me get it out of bitch. Working till the break it down, gotta get my hustle on. Pimping bitches and counting digits, the muscle moving strong, hope. conversations with the devil, ho. Fool, you got caught slipping. Put the pistol to your face. Don't let this be no murder case. Please up, G'd up, low down, smoking on that fountain, man. Two bricks, two licks, two flips. Better break them off this lane. Who this punk bitch? Who think she can run up off her lips? Raise the Mac off my hip, and I'm out here dumping shit, ho.